Magandang araw po sa inyo, Sir Van. Tawagin niyo na lang po akong Lisa. Bumiyahe po ako noon mula Iloilo hanggang Maynila, sakay ng Roro, dahil may naghihintay sa aking trabaho doon. Sinundo ako ng pinsan ko sa may bus station. Nagtrabaho po ako dati bilang isang kasambahay dito sa amin sa Iloilo. Pero dahil mas kailangan ko ang malaking kita, ay tinulungan ako ng pinsan kong makapasok sa isang mayamang amo. Hanggang tatlong palapag ang bahay nito. Naaalala ko, taong November 2012, nang una akong tumungtong sa bahay na yon. Pinakilala pa ako ng pinsan ko sa iba pa naming kasama sa bahay at itinuro din niya kung saang silid ang gagamitin ko. Nasa pangalawang palapag yon. Tatlo kaming magkakasama sa kwarto. Sinabihan ako ng pinsan ko noon na magpahinga muna bago niya ako tuturuan sa mga gawain ko. Nagsimula akong ilabas sa mga gamit ko sa maleta at ilagay ito sa cabinet na binakante para sa mga gamit ko. Pagkatapos ko noon ay nagbanyo na ako. Bago makarating dun sa banyo ay may madadaanan pang isang maliit na silid. Nasa kanang bahagi ito ng second floor. Nakaramdam na lang ako ng panlalamig ng malapitan nito. Sisilipin ko sana kung anong meron doon. Pero hindi ko na tinuloy dahil medyo kinilabutan na ako. Pakiramdam ko noon ay may nakatingin sa akin kahit mag-isa lang naman ako doon. Inisip ko na lang na baka dinadalaw lang ako ng nobyo kong isang taon na palang namatay. Isang linggo ang lumipas noon ay naabutan kong nag-uusap ang mga kasama ko sa kwarto. Pero agad silang tumahimik nang pumasok ako. Narinig kong sinabi ng pinsan ko na wag nang sabihin sa akin Napaisip ako noon kung ano ang ayaw nitong malaman ko. Pero palaging wala ang sagot nito at iniiba na niya ang usapan. Pero dahil sa kuryosidad ko noon, nang minsang marinig ko silang nag-uusap sa loob ng kwarto, ay hindi muna ako pumasok. Nakinig ako doon sa may pinto. Nagkukwentuhan sila ng mga kasama nila tungkol sa multo. Ang mas nakakagulat at nakakakilabot doon ay sa mismong kwarto namin ay nakaranas na sila ng kababalaghan. Yung isang kasamahan ko na si Wena, nakarinig daw siya ng malalim na paghinga. Parang boses daw yun ng isang matandang lalaki na naghahabol ng hininga. Nalaman niyang may matanda dating nakatira sa bahay na yon at namatay na yon dalawang taon nang nakakalipas buhat nang dumating ako. Nasa kabilang kwarto lang ito, katabi ng kwarto namin. Ayokong maniwala nung una. Pero nakakaramdam din ako ng kilabot sa tuwing dumadaan ako sa kwarto na yon. Tuwing hapon nun, pagtapos na ang mga gawain namin, ay umaakit na kami ng kwarto para magpahinga saglit. Katabi ko ang pinsan ko kapag nagsisiesta. Hilig ko nun magpatugtog ng mahina at tititig lang sa kisame para antokin ako. Pero maya-maya lang nun, ay nakarinig na ako ng malalim na paghinga Napalingon ako sa pinsan ko. Pero malalim na ang tulog nito. Napatingin ako sa iba pa naming kasamahan dahil baka naghihilik lang sila. Nilibot ko ang tingin ko at lalong lumalakas yung paghinga. Doon na ako kinilabutan nang mapagtanto ko na dalawa lang pala kami noon ng pinsan kong nasa kwarto. Nilakasan ko na lang yung patugtog ko para hindi ko na marinig yung paghinga na yon. Nawala naman yon. Hindi na ako nakatulog at bumaba na lang sa sala. Doon naabutan kong nag-aayos ang ibang kasamahan namin. Kinuwento ko sa kanila ang narinig ko. Napangisi lang ang mga ito at sinabi ni Wena, ngayong naranasan ko na raw at narinig ko na ito ay hindi na raw ako nun lulubayan. Habang iniisip ko kung anong maaaring mangyari sa susunod, ay mas lalo akong kinikilabutan. Nalaman kong may naririnig din si Wena na boses ng babae sa kwarto namin sa tuwing natutulog kami. At bago pa yon, ay may naririnig na rin daw ang mga dating katulong kung kaya't nagsisipag-alisan ng mga ito. Isang gabi noon, kateks ko ang kapatid ko na nag-aaral sa kolehiyo. Nakatalakbong ako ng kumot para hindi ako makaistorbo. Habang naghihintay ng reply niya, naramdaman ko na lang noon na parang may dumampi sa hita ko. Pero habang tumatagal yung dampi, ay naging pisil na at pahigpit ng pahigpit na ang pagkakapisil nito sa hita ko. Gusto ko nang sumigaw, pero ayoko namang magalit ang mga kasama ko. Sa isip ko pa noon, baka pinagtitripan lang nila ako. Pero maya-maya lang ay tumigil na yon. Agad kong tinanggal yung talokbong kumot sa ulo ko at tiningnan kung sino yon. Pero walang ibang tao at lahat ng kasama ko doon ay puro tulog na. Nabanggit ko sa kapatid ko yon at sinabihan lang ako nitong magdasal at huwag nang mag-iisip ng tungkol doon. Kinabukasan noon ay inalam ko kung sino ang nantrip sa akin nung gabi. Tinanong nila ako kung anong oras yun nangyari at sinabi kong mga bandang alas 12. Sinabi nilang tulog na sila ng mga oras na yon. Sinabi pa nilang mas gugustuhin pa nilang matulog kesa gumawa ng ingay sa alanganing oras na yon. Baka raw nag imagine na ako o naalimpungatan lang ng mga oras na yon. Pero sinabi ko sa kanilang gising na gising ako noon at kateks ko pa ang kapatid ko. Sumunod na gabi noon ay nagising kami ng pinsan ko sa ingay na nagmumula sa kabilang kwarto. Para kasing may kumukutkot noon sa dingding. Sinabi ng pinsan ko na Baka mga daga lang yon na naghahanap ng makakain. Pero maya-maya noon ay may kumakalabog na sa pinto ng kwarto na yon. At palakas yon ng palakas na para bang paulit-ulit yung binabagsak. Lumabas kami ng silid at tiningnan namin yon. Ganun na lang ang kilabot namin. Nang makitang umiikot na ang doorknob ng pintuan at unti-unti na rin yung bumubukas. Alam kong hindi na lang yun simpleng mga daga. Kaya napahawak ako sa braso ng pinsan ko. Nasabi ko pa na paano kong multo yon at saktan kami. Pero sinabi lang niya ng mga malalaking daga yon at bumalik na raw ako sa pagtulog. Kinabukasan noon ay sinabi ng pinsan ko na yung narinig at nakita ko raw ay kapareho rin ng naranasan ng iba pang nakatira sa bahay na yon na mayroong di maipaliwanag na pangyayari. Mas malala pa nga raw yung sa iba. Meron na raw nagtangkang sabihin yun sa may-ari ng bahay. Pero nauwi lang sa pagpapaalis. Nagahalusinasyon lang daw ang mga katulong na nakaranas noon. Pero minsan ay nagkaroon ng kasiyahan sa bahay na yon at maraming bisitang dumalo. May isang bisitang nagsabi noon na nararamdaman pa rin daw nito ang isang presensya ng patay sa bahay na yon. Nagtanong ito sa amo namin kung nagpaparamdam pa rin daw ba yung tatay nito sa kanila. At sumagot naman ito ng oo. Sinabi ng bisita na pabindisyonan ulit yung bahay para matahimik na raw ang kaluluwa na gumagambala sa bahay na yon. Pero tumanggi ang amo namin. Mas mabuti na raw na may nagbabantay ng bahay kapag umaalis sila. Sinabi naman ng bisita noon na kapag hindi niya pa ipapables ang bahay, ay lalayo ang mga kamag-anak nila Kukunti na lang daw ang bumibisita sa kanila at umaalis din kapag magdidilim na. Sinabi rin ito na ibenta na ang bahay at lumipat na ng ibang lugar. Pero napakarami na raw alaala ang bahay na yon na hindi na niya maiwan-iwan pa. Habang tumatagal kami sa bahay na yon, ay palala naman ng palala ang mga pagpaparamdam. Nawawala na ang mga kagamitan at makikita lang yon pagkatapos ng ilang araw. Yung mga naririnig naming mga ingay ay palakas naman ng palakas at minsan ay nakakaparindig balahibo na. Hindi na rin kami noon makapagbanyo paggabi dahil sa mga nakakakilabot na naririnig namin mula sa kabilang kwarto. Hindi na huminto. Bagkus ay halos araw-araw na lang kaming nakakaramdam ng kilabot noon. Bumili na nga kami noon ng arinola para di na kami lumabas ng kwarto at kinabukasan na lang itatapon ng laman sa banyo Pagkatapos ng isang taon noon, ay umalis na rin kami ng pinsan ko dahil hindi na talaga namin nakayanan pa ang takot. Magandang araw po sa inyo, Sir Van, at sa lahat ng nakikinig ng inyong channel. Itong karanasan ko ay nangyari noong nasa kolehiyo pa lang ako. Naalala ko ito nang minsang mapakinggan ko ang kwento niyo tungkol sa tulay. Kaya naisip ko na ipadala na rin sa inyo itong naging karanasan ko sa tulay na madalas kong daanan nun. Tawagin niyo na lang akong Daniel. Halos may haba na 24 metros ang tulay dito sa amin na humahati sa dalawang barangay. Marami ring dumadaan na iba't ibang sasakyan dito isa itong tipikal na tulay sa probinsya. Pero pag sumapit na ang gabi, ay wala na gaanong dumadaan dito dahil sa nakakatakot nitong ambience. Taong 2009 noon, buwan ng Mayo, nag-OJT ako noon sa isang government office kasama ang pinsan kong taga doon din sa amin. Madalas gabi na kami kung makauwi noon dahil dumadaan pa kami sa mall at naglalaro ng arcade pagkatapos ng duty namin. Mga bandang alas 8 na kami nagpasyang umuwi noon. Sakay ng huling biyahe ng jeep ay umupo kami noon sa may passenger seat sa harap. Panaykwentuhan namin noon ng kung ano-ano at nagtatawanan pa kami. Iilan na lang din ang pasahero noon sa likod. Nang mapagod sa pagkukwentuhan ay tumahimik na kami. Nakaramdam na rin kasi ako noon ng antok. Nagulat pa ako noon nang biglang bumusina si Manong driver. Medyo naidlip na ako noon. Huminto ito at bumusina ng tatlong beses. Napatingin naman ako sa harapan noon at nalaman kong nasa tulay na kami. May sasabihin pa sana noon ng pinsan ko nang bigla na lang may nakita akong babaeng nakatayo sa gilid ng tulay. Tinanong ko sila kung nakita ba nila yon. Tinanong naman ako ng pinsan ko kung anong nakita ko. Tinuro ko sa kanila yung nakita kong babae. Kahit yung ibang pasahero nun sa likod ay tinitingnan din yung tinuturo ko. Tinanong pa ako ng pinsan ko kung anong meron doon. Sinabi kong hindi ano, kundi sino. Dahan-dahan lang na dumaan noon ang sinasakyan naming jeep. Kinuwento naman nung driver sa pinsan ko kung anong nakita ko. Habang padaan kami doon sa tulay, ay tumama ang headlight ng jeep doon sa kinatatayuan ng babae. Nakataliko dito sa akin at nakasuot ng mahabang bestidang puti. Nakakakilabot ang itsura nito. Nakayuko pa ito at napansin kong nakayapak lang ito. Naitanong ko nun kung anong ginagawa nito sa tulay. Gayong sobrang dilim doon dahil walang poste. Maliban na lang kung baliw yon. Pero biglang bumulalas yung pinsan ko na multo yon. Tinanong ko siya kung sigurado ba siyang hindi niya yun nakita. Pero hindi raw talaga. Kung tao raw yun, siguradong makikita niya yon dahil nasa harapan din siya nakaupo. Makikita niya lahat. Pero pinilit ko nun na baka hindi lang niya ito napansin. Pero sinabi niyang hindi talaga niya ito nakita. Natawa na lang sa amin nun yung driver dahil kinukulit ko talaga siya nun na may nakita ako. Kaya pinaliwanag nito na kaya siya bumusina para masigurong wala siyang magagambalang kaluluwa sa tulay. Hindi ko kaagad na intindihan ang sinasabi niya noon pero sinabi niyang hindi din siya naniniwala nung una. Pero dahil sa narinig niyang may nakikita akong babae dun sa tulay, kahit wala naman, ay naniwala na raw siya. Marami na rin daw driver na nagkukwento na may nakikita doon at napatunayan daw niya ng gabing yon. Natatawa naman nun yung pinsan ko dahil bago ko raw sabihin yung nakita ko ay balak pa raw sana niyang ikwento yung tungkol sa tulay na may nagmumulto. Habang sinasabi niya yon, ay nagtatayuan ng mga balahibo ko sa braso. Patunay na totoong multo yung nakita ko. Sumunod na naranasan ko noon ay noong magkanobya na ako. Pauwi kami noon sa sakay ng motorsiklo galing sa isang salo-salo. Medyo nakainom ako noon ng marami. Sinabihan pa kami noon ng kaibigan namin na doon na kami muna magpalipas ng gabi sa kanila. Nagpumilit akong umuwi noon dahil maaga pa akong papasok inabukasan. Marami pa akong tatapusing trabaho noon. Wala namang mahingian ng tulong noon ng girlfriend ko para sana may sumama sa aming umuwi. Ayaw pang mag-alisan ng mga kaibigan namin hanggat hindi nasusolve sa inom. Pero sinabi kong kaya ko pa namang mag-drive noon. Nakumbinsi ko ang girlfriend ko at umuwi na nga kami. Madahan lang ang patakbo ko noon. Para nga lang kaming nagbibisikleta. Pero nararamdaman kong parang umaalog pa rin yung motor at maya ay muntikan na akong sumemplang. Naramdaman kong napayakap ng mahigpit sa akin noon ang girlfriend ko. Maya-maya noon ay narinig kong nagsalita ang girlfriend ko ng kung ano-ano. Kesyo masaya daw siya na mahal na mahal ko siya na hindi ko siya pinagpapalit sa iba. Nagtaka ako noon dahil hindi ko naman siya nakitang uminom. Habang papalapit na kami noon sa tulay, ay naramdaman kong pumapatak na ang ulan. Sinabi ko sa girlfriend ko na baka umulan. Basta wag ko daw bilisan ng patakbo. Magbubusina na ako noon. Nang agad niya akong sinaway dahil maingay daw. Nakakabulabog daw ako kaya nagpatuloy na lang ako noon sa patakbo. Hindi ko na natuloy ang pagbusina ng tatlo. Maya-maya noon ay nakaramdam daw ang girlfriend ko na parang may kumurot sa paa niya. Akala niya ay sanga lang yun na nadaanan namin at nasagi niya. Pero naramdaman daw niyang mahapdi yon. Sunod daw nun ay parang biglang uminit daw ang pakiramdam niya kahit gabi na nun at malamig pa ang panahon. Napatingin pa raw ito sa paanan niya dahil kumikirot na yung natamaan ng sanga. Pero nagulantang daw ito nang makitang isang kamay ang nakakalmot sa binti niya. Duguan daw yon at ayaw bumitaw. Nang lingunin daw niya ay may isang babaeng nakasabit sa motor na sinasakyan namin. Kinakaladkad daw namin ito. Nakatitig pa raw ito sa kanya na nanlilisik ang mga mata. Nagulat na lang ako noon nang bigla siya nagsusumigaw ng malakas. Lumabas yata lahat ng tutuloy ko noon sa lakas ng pagsigaw niya, malapit sa tenga ko. Tapos bigla na lang itong naglumikot, kaya sumemplang kami noon sa gilid ng kalsada. Nang matumba kami, ay agad mong tumayo ang girlfriend ko at nagsisigaw na tumakbo palayo. Sinundan ko naman ito at huminto lang ito nang makarating na kami sa isang convenience store sa amin. Nakita siya ng guard ng convenience store at pinakalma siya nito dahil nagsusumigaw pa rin ito ng tulong. Akala tuloy nung guard ay rapist ako at hinahabol ko siya. Nakita pa nito yung dugo sa binti ng girlfriend ko na lalong nagpaduda dito sa akin. Nang mahimasmasan, ay kinuwento nito ang nakita niya sa may tulay. Sinabihan pa kami nung guard na mga lasing pero naniniwala akong totoong may nakita siya noon. Dahil ako rin mismo ay saksi na may nagpapakita sa tulay na yon. Kitang kita raw niyang kinakaladkad ng motor namin yung babae. Pero pakiramdam daw niya ay parang siya ang kinakaladkad nito. Takot na takot siya noon at kahit ako dahil munti ka na kaming mamatay sa nangyari. Buti na lang talaga at mabagal lang ang patakbo ko noon. Simula ano ay eh, hinding-hindi na kami nagpapagabi pa sa daan. Lalo na at madadaanan namin ang mariit na tulay na yon. Hello po sa inyo, Sorban. Tawagin nyo na lang po akong Carmen. At meron po akong nakakatandang kapatid na si Ate Claire. Sabi ng mga nakakakilala sa amin, ay ang laki raw ng pagkakaiba naming magkapatid. Ako raw kasi sabi ng mga magulang namin, ay pala tulog. Samantalang puyatera naman si Ate Claire. Nakasanayan na talaga niyang matulog ng magbabadaling araw na. Isang gabi noon, ay nagpasya siyang maglakad-lakad pagkatapos naming kumain ng hapunan. Magkasama kami sa silid ni Ate Claire at agad akong nagpahinga noon pagkatapos namin kumain. At dahil nga gabing-gabi na akong matulog noon ng kapatid ko, ay inaasahan kong mabubulabog na naman ako pagdating niya. Nagbubukas pa kasi yun ng TV hanggang sa makatulog ito. Pero nagtaka ako ng gabing yon dahil maaga siyang natulog. Di ko alam kung masisihan ako dahil tuloy-tuloy na ang magiging tulog ko noon. Pero nagising ako nang maramdaman kong nagising siya ng maghahating gabi na. Pinagmasdan ko lang siya noon habang naglalakad papalapit sa bintana. Nakatayo lang siya doon ng mga 20 minutos. Kaya tinanong ko siya noon kung anong ginagawa niya doon sa bungad ng bintana. Pero hindi siya sumagot. Habang tinitingnan ko noon ng kapatid ko, ay napansin kong may kakaiba talaga sa kanya. Pero hinayaan ko na lang muna siya dahil baka hindi lang ito makatulog. Sumunod na araw noon, habang gumagawa ko ng mga assignments ko, ay bigla na lang pumasok si ate ng silid. Tumatawa ito ng malakas. Tinanong ko siya kung anong nakakatawa, pero wala naman daw. Akala ko ay nagbabaliw-baliwan lang siya at inaasar ako. Pero buong araw siya nung ganon at nakakairita na. Tinanong na ako ni mama noon kung anong nangyayari kay ate. Sinabi kong nagtataka din ako. Para kasi siya nung siraulo. Kinagabihan noon, ay asar na asar ako kay ate. Sobrang ingay niya. At panay pa ang salita na parang may kausap ito. Tapos maglalakad dito doon sa harap ng bintana at tatayo ng ilang oras. Kaya hindi ako nakatulog noon ng maayos sa kakabantay sa kanya. Kinabukasan noon ay hindi pa rin siya bumabangon sa higaan kahit tanghali na, kinalabit ko siya pero humarap lang siya sa akin na blanko ang mukha. Napansin kong parang walang kabuhay-buhay ang mga mata niya. Parang andon siya pero parang wala rin dahil hindi ito kumikibo. Inisip kong baka may sakit siya kaya inayos ko na lang ang pagkakahiga niya. Sinabihan ko siyang bumalik na sa pagtulog pero hindi man lang ito kumikisap. Hindi rin ito pinikit ang mga mata at titig na titig lang itong nakatingin sa may kisame. Parang may tinitingnan siya doon. Nang tawagin ko si mama, ay nabahala na ito. Ano ba raw ang nangyayari kay ate? At nagkaganon siya. Nagumpisa lang daw yon nang umuwi siya galing sa paglalakad-lakad niya nung gabi. Tinawagan niya noon ang kaibigan niyang nasa probinsya at kinuwento ang nangyari kay ate. Pumunta noon si tita dito sa amin kinabukasan Pagbalik namin nun ni mama sa silid namin ni ate, ay naabutan namin si ate na patalon-talon sa kama. Pero walang kaimo-emosyon ang mukha nito. Hinila namin siya nun ni mama at agad din naman siyang humiga. Pero dilat na dilat pa rin ang mga mata niya. Pinunasan siya nun ni mama ng tawel na may malamig na tubig. Pero inagaw nito ang tawel at iwinigayway yun sa ere at saka ibinato sa mukha ko. Panay din ang kumpas ng mga kamay nito Maya-maya nun ay tiningnan niya ako ng matalim. Bigla na lang niyang hinila ang buhok ko at itinulak niya ako sa sahig. Bigla na lang niya akong dinaganan at pinagsasampal. Pilit siyang pinipigilan nun ni mama pero tinulak din niya si mama. Doon ko napatunayan na hindi na inaatake ng mood swing si ate kundi may iba nang nangyayari dito. Umaga pa lang ay dumating na ang kaibigan ni mama noon Agad niyang pinuntahan si ate sa silid. Naka-face down ng mukha nito sa unan. Nakalaylay naman ang mga kamay nito sa gilid ng kama. Nang tawagin ito ni mama, ay humarap ito sa amin na nanlilisik ang mga mata. At tumawa ito ng tumawa. Tumayo ito sa kama at pinaghahagis nito ang mga unan sa amin. Sinabuyan siya noon ng holy water ng kaibigan ni mama. Pero parang walang anumang epekto yun sa kanya Nagsimula nung magdasal si na mama. Pero bigla na lang nung hinila ni ate ang buhok ko at pinagsalitaan ako nito ng kung ano-ano. Masasamang salita na hindi ko akalaing masasabi niya at maririnig ko mula sa kanya. Umiiyak na ako noon. Pero sinabihan ako ng kaibigan ni mama na hanggat maaari ay wag muna akong gumalaw. Para daw malagyan niya ng langis ang noo ni ate. Bigla na lang nung nagwala si ate. Galit na galit siyang naglulupasay at bigla na lang nawalan ng malay. Tinanong namin kung anong nangyari kay ate. May sumama raw ditong masamang espirito at balak daw nitong kunin ang katawan ni ate. Nagpatuloy ito sa ginagawa nitong ritual. Biglang uminit no ng buong silid at hindi kami gaanong makahinga ni mama. Namatay ang mga sinding kandila na nandon. Kaya nalaman naming malakas talagang espiritong sumasanib kay ate Bigla nung bumangon si ate na napaunat-unat. Naging purong itim ang mga mata niya at may lumalabas ng dugo sa bibig niya. Hinawakan nun ni mama ang kamay ko at nagsimula kaming magdasal. Maya-maya noon ay kumalman ang silid. Napaalis na raw ng kaibigan ni mama ang masamang espiritu. May isang malaking puno raw na pinaninirahan ng espiritong yon. Pinuntahan yon ng kaibigan ni mama at dinasalan. Nagsaboy din siya doon ng holy water. Simula noon ay hindi na muling naglalakad-lakad si ate paggabi. Maaga na din siyang natutulog. Takot na takot na ito nang ikwento namin ni mama ang nangyari sa kanya. Pero napapabalita pa rin hunted yung punong yon. Hanggang sa nagpa siya na ang may-ari ng lupa, natayuan na lang yon ng isang chapel. Natigil na rin noon ang mga pagpaparamdam. Magandang araw po sa lahat, lalo na kay Boss Van ng Malikmata Channel. Ikinagagalak ko pong ibahagi sa channel nyo itong karanasan ng pinsan ko at ng mga kasama niya sa exam. Ako po pala si Cheryl at tawagin na lang po natin Christy itong pinsan ko. Naikwento sa akin ng pinsan kong ito ang nakakatakot na nangyari sa kanya at sa apat pa niyang kasamahan nang minsang magrenta daw sila ng kwarto sa isang hotel sa Bacolod. Kukuha sila nun ng teacher's board exam. Sa Negros pa yun gaganapin. Pero doon muna sila nanatili para mag-review. Nang maghanap kasi sila sa internet, ay doon ang may maraming murang parentahan ng kwarto at budget friendly kasi may kainan na rin daw sa baba. Sobrang dami raw kasi ang kukuha ng exam na galing sa iba't ibang lugar kaya minabuti nilang kumuha ng maayos na matutuluyan. Isang araw at gabi lang naman silang mamamalagi doon. Pinili nila yung pinakamurang hotel pero malinis at maayos naman. Agad nilang pinareserba yung kwarto na nakita nila. Tatlong kama yon na may air condition naman. Pero bago sila tumuloy nun sa hotel, ay dumaan muna sila sa isang mall. Namili ng mga kailangan nilang gamit. Sunod ay nag-ikot-ikot sila sa mga pamilihan at nag pictures. May nadaanan pa raw silang resort nun, kaya dumaan muna sila doon para makapag-unwind. At mga alas dos ng hapon na rin sila noon nakauwi sa tutuluyan nilang hotel. Isa yung five-story hotel na malayo-layo na rin sa kabihasnan. Pinili talaga nila doon dahil medyo tahimik na ang kapaligiran. Habang papasok na raw sila nun sa entrance ng hotel, ay napansin nilang nakatayo lang si Christy sa labas at parang nag-aatubiling pumasok. Tinanong daw siya ng kasamahan niya kung ano pang ginagawa niya doon sa labas. Pero hindi raw sumagot si Christy at basta lang niyang pinagmasda ng buong itsura ng hotel. Sa kanila naisip na baka may kakaiba ng nararamdaman si Christy. Nang makilala nila si Christy noon, akala nila ay isang typical na babae may sariling mundo lang ito. Saka lang nila nalaman na may kakayahan itong makaramdam ng mga bagay na di nila nararamdaman. Nasanay na rin daw sila dahil hindi naman nila nakikita ang mga nakikita ni Christy. Tinatanong daw siya ng isang kasama niya kung may nakikita siya. Wala naman daw. Pagkatapos daw nilang makipag-usap nun sa attendant, ay pumunta na silang kwarto nila. Nasa third floor yon. Maayos naman ang pagkakayari at maganda ang kulay ng pintura. Nang makapag-ayos na sila ng gamit at magpapahinga na, napansin nilang tahimik lang si Christy at parang hindi ito komportable. Tinanong nila kung okay lang daw ba siya. Okay naman daw siya noon at sinabi lang niyang pagod siya. Umiga na raw siya at nagpahinga. Lumabas naman daw noon ang mga kasamahan niya para puntahan yung paaralang pagdadausan ng eksam at yung kwarto na gagamitin nila sa eksam para hindi na sila maligaw-ligaw. Isang biyahe lang naman ang layo nito. Naiwan daw siya mag-isa sa kwarto nila mga kalahating oras daw ang lumipas nang magising siya ng makaramdam ng ginaw. Tinatamad na raw siya ng bumangon at pahinaan ng aircon. Kaya namaloktot na lang siya sa kumot at tatulog ulit. Kaso, nagising na naman daw siya noon nang makarinig ng kakaibang tunog. Tunog daw yun ng lumang orasan na parang senyalis na alas 12 na ng hating gabi. Iginala niya ang tingin pero wala siyang nakitang orasan ang weird naman daw nun. Pero sigurado raw siyang nanggaling yon doon mismo sa loob ng kwarto nila. Binaliwala na lang daw niya yon at matutulog na sana siya. Ngunit naistorbo na naman siya nang biglang parang may humila ng kumot niya. Nataranta daw siya at kinilabutan sa nakita niya. Isang matandang babaeng may suot na itim na belo daw ang nakita niyang nakatayo sa may paanan niya. Ang kanang mata nito ay parang luluwa na. Napansin niya raw na may hawak itong pendulum na dumuduyan-duyan pakaliwa at kanan. Nang maya-maya raw ay biglang gumisi ang matanda. Nakita niya na wala itong ngipin at tumulo ang mabrownish nitong laway. Gusto niyang sumigaw daw noon pero hindi siya makasigaw dahil parang may nakabara sa lalamunan niya. Gumagalaw-galaw daw siya noon at pumikit. Nagdasal daw siya pero hindi siya makapag-concentrate. Paulit-ulit lang daw niyang binibigkas yung iisang linya. Nang buksan niya raw ang mga mata niya, ay wala na yung matanda. Dumating daw noon ng isa pa niyang kaibigan na mga bandang alas 6. May nakita raw itong nakahiga na nakabalot ng kumot. Sa higaan yun ni Christy, kaya inakala niyang si Christy daw yon. Nagsalita daw ito na bumili ito ng pizza at inumin. Yung iba pa raw nilang kasama ay bumili naman ng panghapunan nila. Nang mapansin daw nitong hindi gumagalaw yung taong nakatalokbong ng kumot, ay ginising niya ito. Nang marinig niya raw na nagbukas ang pintuan ng banyo. Grabe daw ang kilabot na naramdaman niya nun at parang tinakasan daw siya ng dugo. Namanhid daw bigla ang buong katawan niya. Nakita niya raw kasing papalabas ng banyo si Christy. Putlang-putla daw nun si Christy. Sinabi niyang inaatake siya ng asma nang tingnan daw ng kaibigan niya yung higaan niya, ay wala nang nakahiga doon. Agad hinila niya raw nun si Christy sa labas ng kwarto nang makapagbisito. Hinintay nila doon ang iba pa nilang kasama. Nang bigla na lang daw pumunta sa front desk yung kaibigang yun ni Christy at nagre-request kung pwede silang lumipat ng ibang kwarto. Nagtaka naman daw noon ng iba nilang kasama. Pero may idea na raw ng si Christy kung bakit parang takot na takot yung kaibigan nila. Pero dahil nalalapit na ang exam noon, ay okupado na lahat ng kwarto. Nang gabi daw na yon nang habang nagre-review sila, ay nauna nang matulog si Christy. Hindi pa rin kasi maayos ang pakiramdam niya at kailangan niyang mag-ipon ng lakas at kailangan ding payapain niya ang isip niya para sa exam kinabukasan. Pagkatapos daw niyang makatulog ng mga dalawang oras noon, ay nagising siya nang makarinig ng malakas na pag-anas pero nakita niyang lahat ng kaibigan niya ay gising pa at nagre-review. Tinanong daw niya nun sa kanila kung narinig nila yung pag-anas. Nagtaka naman daw ang mga ito at tinanong siya kung alin ang narinig niya. Inisip niyang baka dala lang yon ng imahinasyon niya kaya humiga ulit siya. Pero naririnig na raw niyang palakas ng palakas ang mga anasan. Nang hindi na raw niya matiis ang sobrang ingay at naririndi na siya ng sobra dahil gusto na niyang magpahinga. Bigla na lang daw siyang sumigaw ng tama na. Lahat daw ng kasama niya sa kwarto na yon ay sabay-sabay na napatingin sa kanya. Huminto raw ang mga ito sa pag-review at matutulog na. Sa kalagitnaan daw ng tulog nila ay naiistorbo daw sila ng mahihinang anasan. Meron din daw biglang tatawa na parang demonyo. Alas 6 daw ang exam nila noon, kaya alas 4 pa lang gising na sila. Nagulat daw sila noon nang makitang parang may mga paso-paso na ang braso ng kaibigan nilang sina Shane at Margie. Yung isa naman ay hindi makabangon dahil sa sobrang sakit ng ulo nito. At yung kaibigan niyang si Carla ay panay naman ang suka nito. Ang akala nila ay na food poison ito dahil sa mga pinagkakain nito nung tanghali. Pero alam daw ni Christy ang totoong nangyayari. Sigurado siyang yung matandang nakita niya ang may kagagawa ng lahat ng nangyayari sa kanila. Gusto talaga sila nitong gambalain at saktan. Nang mag alas 5 raw, ay lumabas na sila ng hotel noon. Dala-dala ang lahat ng gamit nila. Nang isasara na raw nun ni Christy ang pinto, ay nakita niya yung refleksyon ng matanda sa may salamin. Nakangisi daw ito, katulad nung pagngisi nito sa kanya nung nakahiga siya. Himala eh, naman daw na umayos ang pakiramdam nila na makalayo na sa hotel na yon. Maayos din ang naging resulta ng exam nila. Naggalagala na lang daw muna sila nun sa malls nang makatapos. Hindi na sila muling bumalik pa sa hotel na yon. Magandang araw po sa inyo at sa tagapakinig ng inyong channel. Tawagin nyo na lang po akong Tintin. Sa ngayon po ay tumutulong ako sa nanay ko na namamahala ng maliit naming kainan. Sa tapat lang ito ng hospital namin dito sa bayan. Lunch break po noon nang may marinig akong customer na nakikinig ng horror. At dahil mahilig talaga ako sa horror simula pa nung bata ako, ay nagsimula na rin ako makinig nun sa YouTube. Saka ako natuklasan itong channel nyo kaya naisipan kong ibahagi itong kwento tungkol sa ospital namin. Marami-rami na rin kasi ang nakakaranas ng kababalaghan dito. Since harap ng hospital na to ang kainan namin. Dito kadalasang kumakain ang mga nagjuduty doon. Ganon din ang ibang intern. Kaya nga iilan din sa kanila ang nagtatanong sa akin kung anong meron sa ospital na yon. At dahil pamilyar na sa akin ang ospital simula pa nung nag-aaral pa lang ako sa kolehiyo, alam ko kung ano ba ang totoong nangyayari. Pero hindi ko inaasahang lalalayon. Sabi ng isang intern na naging kaklose ko na, tawagin na lang natin siyang Arnold. Yung mga nangyayari daw sa ospital ay parang eksena sa pelikula. May isang nurse na pagalagala sa corridors at pagpapasok na ito ng silid, lahat ng alarm ay bigla na lang namamatay. Bigla na lang ding namamatay ang pasyente. Ang nakakaloko dito ay yung may hindi naman kalalang sakit ang kinukuha ng nurse na to. Minsan may inoperahan sa appendix at ididischarge na sana ito kinabukasan. May nakakita daw na pumasok itong nurse sa silid ng pasyente at namatay daw ito kinabukasan kung kailan sana ito ididischarge. Limang taon na ang nakakalipas noong makasuhan ng ilang intern ng ospital na to ng medical negligence ng paaralan dahil sa hindi raw nila naalagaan ng maayos ang pasyenteng nakatoka sa kanila. Hindi nila na-monitor ang mga panggabing pasyente na bigla na lang namatay. Pero pinabulaanan yun ng mga estudyante. Sinunod daw nila yung schedule nila at yung oras ng pag-rounds nila sa mga pasyente. Pero nagtaka raw sila kung papaanong nangyaring wala ni isang record ng checks nila. Pero agad din sila nung nahatulang inosente nang makita ang mga records. Sa pagtataka nila, ay na-misplace yun ng isang nurse at naihalo sa ibang records. Nang tanongin nila ito, ay hindi raw niya alam kung papaanong nangyari yon. Nang tingnan daw nila ang CCTV, ay may nakita silang nurse na pumasok sa silid ng mga pasyenteng namatay. Pero hindi raw yun isa sa mga nurse ng ospital na yon. Napansin din daw nilang parang may hinahanap ito. Nang may natumbok na raw siyang silid na papasukin, ay saka biglang namatay yung alarm ng pasyente. At maya-maya lang ay wala na ring buhay yung pasyente. Sinikap daw nilang makunan ito ng litrato pero hindi daw malinaw ang mukha nito. Ayon sa mga autopsies ng mga pasyenteng ito ay namatay sila ng natural. Pero alam ng mga interns na may misteryo nang nangyayari sa ospital na yon. Mayroon ding pangyayari noon na isang matanda ang inoperahan sa pantog nito. Habang nagre-recover siya mula sa operasyon ng gabing yon, ay bigla na lang naging flatline ng monitor nito at napilitan silang dalhin ito sa ICU. Habang tinatransfer daw ito, ay may nakakita na tulak-tulak din ang stretcher nito ng isang nurse na may kakaibang uniforme. Sinabi nung kaibigan kong intern na pinakiusapan nilang imbestigahan ng pamunuan ang nangyayari sa ospital. Kailangang matapos na raw ang mga aparisyon bago pa mas marami pa ang mamatay sa ospital na yon. Nang kausapin niya ako, ay sinabi kong iba yung problemang kinakaharap noon ng mga staff ng ospital. Nang makarating sa akin ang kwentong to, sinasabi nilang yung nagmumultong nurse ay palaging nag sa mga hallway sa second floor at pinapatay nito ang mga alarms ng pasyente. Sinasabi rin nila na kapag nandyan na ang presensya ng nurse, ay bigla na lang lumalamig ang lugar at kinikilabutan na sila. Ang second floor ang may pinakamaraming pasyente dahil nandito ang charity ward. Noong taon na intern pa lang si Arnold, ay sinasabi nilang madalas na magpakita yung nurse sa ospital na nagbigay kilabot at pagkabahala sa ibang nurse na nandon. May surgeon pa noon na nakapagkwento sa kaibigan kong ito. Nung may ooperahan daw silang pasyente noon sa paa, sinabi nitong parang may isa pang taong kasakasama nila sa OR. Ang nakakakilabot daw noon ay nung ipatanggal ng surgeon yung mga face mask ng mga kasama niya Bigla na lang niyang nakita yung nurse na walang mukha. Tinanong pa nga niya kung anong pangalan nito. Pero bigla na lang daw itong nawala. Pinaspone daw nila ang operasyon nun. May ibang surgeon din daw ang nakapagkwento sa kaibigan kong intern na nahahawakan daw nung nurse na yon ng isang pasyente, ay lumalala ang sakit nito. Habang isinasalba daw nila ang pasyente, sinasabi raw ng mga pasyenteng ito na parang may humihila sa paa nila pababa sa sahig at parang gusto raw silang dalhin sa basement. For sure, pag narinig nyo itong kwentong to, iisipin nyong kinuha lang ito sa isang pelikula. Ayaw pa nga magkwento nun ng kaibigan kong intern dahil baka pagtawanan ko lang daw. May pinakita ako nun sa kanyang envelope at nagulat siya nang makita ang larawan ng isang nurse doon. Mahigit walong taon ko rin yung tinago. Sinabi ko sa kanya na yun ang nurse na nagmumulto sa ospital na yon. Tinanong pa niya ako kung saan ko nakuha yon. Kinuwento ko sa kanya na yung professor ng eskwelahang pinagkukunan nila ng mga intern ang nagkwento sa akin kasama ng ibang estudyante nito na magjuduty din doon. May isa akong kaibigan na si Marites. Naka-assign ito sa second floor kung saan nakikitang naggagala yung nurse. Naobserbahan daw niya na sa tuwing naggagala itong multong nurse ay may namamatay. Tinangka raw na kunan ng kaibigan ko ng litrato ang mukha ng nurse. Pero nang umuwi daw siya sa bahay nila, ay biglang bumigat ang pakiramdam niya. Naramdaman din daw yun ng nanay niya na may sakit. Nakwento niya ang tungkol sa kinunan niyang litrato ng nurse na multo. Pinatapon ng nanay niya yung kamerang ginamit niya. Bigla na lang daw gumaan ang pakiramdam nila. At yung nanay niyang may sakit ay biglang gumaling. Nakita daw ang mukha ng nurse sa kamera ni Marites hindi raw ito faceless, kundi blurred lang na parang kinalmot ang mukha nito. Ayon sa isang staff na matagal lang nagtatrabaho doon, biktima ng rape ang nurse na nagmumulto. Doon sa basement ng ospital nangyari ang panggagahasa. Habang under renovation ito, pauwi na raw siya noon nang may makasalubong siyang mga adik. Hinila siya patungong basement at doon na siya pinasapasahan at inabuso. Ginulpi rin siya hanggang sa mamatay. Hindi nahuli ang mga sospek. Pero lumipas daw ang ilang taon ay mayroon silang naging pasyenteng nasaksak at nabaril. Hindi naman daw malala ang mga tama nila kaya pinapahinga lang sila sa ward para obserbahan. Nang gabing yun ay namatay din sila. Ang sabi ng nakakita ay may pumasok na nurse sa silid nila. Ayon sa autopsy ay cardiac arrest ang ikinamatay nila. Hanggang sa yung mga kasamahan ng namatay na yon ay umaming may napatay silang nurse noon. Mas gugustuhin pa daw nilang makulong kaysa mamatay. Simula raw noon ay hindi na nilisan pa nung nurse ang ospital. Palagi nilang sinasabi na nagkataon lang ang mga nangyayari. Pero ang ibang staff ng ospital ay nag-alay ng dasal at sinuwestiyon na yung mga pasyenteng hindi naman ganun kalala ay doon na lang ilagay sa ibang ward. Hello po sa inyo Kuya Ban at sa lahat ng listeners ng Malikmata. Matagal nyo na po akong subscriber at matagal ko na rin sanang ipapadala itong kwentong to. Kaso lang ay naging busy po ako sa work ko. Nakatira po kami ng pamilya ko sa maliit na probinsya at hindi po sa pagmamayabang ay may konting kaya din po ang pamilya ko. Tawagin nyo na lang po akong Isay, short for Isabel. Mayroong lumang palengke doon sa amin hindi naman siya ganoong kalakihan. Binili yun ng papa ko para patayuan ng bagong commercial building. Niyaya niya akong samahan siya at pwede rin daw akong magtayo ng sarili kong butik. Sinabi rin ng papa ko na ako na ang mamahala ng buong lugar na yon. Sobrang excited ko kasi at the age of 22, sobrang laking achievements na yon sa akin. Habang nag-iikot kami noon, dahil itinuturo ni Papa sa kontraktor ang mga dapat gawin, Humiwalay ako nun sa kanila para tumingin-tingin sa ibang parte ng lugar. Nagulat na lang ako nun nang biglang may humila sa braso ko. Sinabihan akong huwag pumunta sa lugar na yon dahil may sumpa daw yon. Nagulat naman ang dalagitang kasakasama ng matandang lalaki. Medyo kinikilabutang naaawa ko sa itsura ng matanda. Sobrang payat kasi nito at halos lumuwa na ang mga mata. Punit-punit din ang suot nitong damit Halos makalbo na rin ang buhok nito. Natakot ako noon at nang hihilain ko na ang braso ko, biglang nagsalita yung dalagita. Sinabi nitong bitawan ako ng lolo niya dahil dayo lang daw ako sa lugar na yon. Humingi ito ng paumanhin sa akin at inalalayan na niyang lumabas ng palengke yung lolo niya. Napahawak pa ako sa namumulang braso ko. Inayos ko na rin ang sarili ko dahil baka magtaka ang papa ko sa itsura ko. Pumunta na ako sa kinaroroonan nila. Sinabihan kami noon ng guard na sa kabilang labasan na kami dumaan. Marami rin kasi nagrarally noon dahil sinasabi nilang kinunan daw sila ng kabuhayan. Kahit na pribado naman ng nagmamayari ng palengke at naibenta na yun sa amin. Nang nasa sasakyan na ako noon, ay muli kong nakita yung matanda. Naaawa talaga ako sa itsura niya pero wala akong magawa ng mga oras na yon. Nang lumipas na ng ilang buwan, ay sinimulan nang itayo ang commercial building. Binigyan din ng reward ang mga stall na nandon para makahanap sila ng ibang pwestong pwede nilang pagtindahan. Nagumpisa na rin ang pangarap kong butik at ang mama ko ang tumulong sa akin ayos nun. Tinulungan din ako ng mga kaibigan ko para makahanap ng pwedeng mabilhan ng ibebenta kong mga damit, bags at mga sapatos. Hanggang sa dumami na yon at pwede ko nang i-display Nagpagawa din ako ng maliit na stockroom noon sa loob ng butik. Pinalagyan ko rin ng shelves para maayos kong maisalansan doon ang mga hindi pa nadi-display. Nang pumasok ako sa loob noon, ay iisang light bulb lang ang nandon. Nang bigla na lang yung namatay. Kaya nahirapan pa akong hanapin ang pintuan palabas dahil na rin sa mga nakaharang na stock at shelves. Nang bigla akong makaramdam noon na parang may humawak na naman sa braso ko. Tinanong ko pa kung yung kinuha kong staff sa butik ko ang nandon. Pero hindi ito sumagot. Sinabi kong wag itong magbiro dahil hindi nakakatawa. Takot na takot na ako noon. Saka ko lang naalala yung cellphone ko. Inilabas ko at binuksan. Nang magulantang ako sa nakita kong nakahawak sa braso ko. Sunog yon. At nang maangat ang tingin ko sa mukha nito, ay lalo akong nangilabot. Dahil parang na-deform na ang buong bahagi ng mukha nito. Sumigaw ako noon ng pagkalakas-lakas at tumakbo papuntang pinto. Sinundan ako ng nilalang na yon. Lalo akong nataranta at nagsisigaw at nagiiyak na ako sa sobrang takot. Nang bigla na lang nung may nagtakip sa bibig ko. Huli kong naaninag ay yung mukha ng staff ko na pumasok sa pinto bago ako mawala ng malay. Pinuntahan daw ako nito para pirmahan yung dumating na delivery pero naabutan niya akong nakahandusay sa sahig. Ilang linggo pa ang lumipas noon nang pinaayos ko ang storage room. Bigla na lang umayaw na ng kausap kong karpentero dahil nagkakasakit daw siya doon sa loob ng storage. Pinatapos ko lang sa kanya yung mga shelves. Nang ayusin na naman ng staff ko yung mga stocks. Parang lumamig bigla noon ng silid. Kulob yun kaya dapat mainit. Dahil nasa store ko naman ang aircon at nakasara noon ang pintuan ng storage. Habang naglalagay na nun sa shelves ang staff ko, ay nagtaka siya. Yung nilalagay niyang item sa shelves ay pareho rin ng items na pinupulot niya sa sahig. Bigla siya nung nagpanik dahil sa naramdaman niyang kilabot. Sinabihan ko na lang siyang bilisan na namin dahil mas lalo kaming tatagal doon sa loob kapag di agad natapos. Nang matapos at bubuksan ko ng pinto noon, ay nagulat na lang ako sa bigla niyang pagtili. Tinanong ko siya kung anong nangyari sa kanya. May tinuturo siya nun sa akin may sunog na tao daw na nakatayo sa labas ng pinto. Nambuksan ko yung muli. Sinabi kong wala naman. Nakita ko na lang na may mga kamay na biglang humawak sa mukha niya at itinapon siya sa sahig. Nawalan siya ng malay. Pilit ko siyang ginigising noon pero hindi ito magising-gising. Maya-maya nun ay naramdaman kong may humawak sa braso ko. Sa sobrang takot ko, ay napapikit na lang ako at nagdasal ng paulit-ulit. Nawala din yon. Agad akong humingi nun ng tulong para mailabas ang stuff ko mula sa storage room. Sumunod na araw nun ay pinablesingan ko na ang store ko, lalo na yung storage. Ilang araw ko rin yung pinadasalan kina mama. Simula naman nun ay bihira na kaming makaramdam o makakita ng mga ganong nilalang o multo yata yon. Nalaman kong sinunog pala dati ang lugar na to. Hindi pa yun palengke, kundi mga stores pa lang ang nakatayo doon. Ayaw daw kasi mag-alisa ng mga nagtitinda doon. At may isa daw talaga sa kanilang lumaban at napuruhan ng sunog. Maaaring yun din ang nagmumulto sa store ko. Good morning, Sir Van. Good morning din sa inyo mga masisipag na listeners ngayong araw. Ako nga pala si Samantha. At ngayon ay gusto kong ikwento sa inyo ang isa sa mga pinaka-creepy na experiences namin noong pumunta kami sa Baguio. Well, alam na alam naman na nating ang Baguio ay isa sa pinakasikat na lugar sa Pilipinas. Marami ang mga nagbabakasyon dito dahil sa malamig na klima nito at ang mga strawberry farms na talaga namang dinadayo ng mga turista. Hindi namin first time pumunta sa Baguio nung naranasan namin ito. Siguro pangatlong beses na namin yon. Pero by that time, ay kami lang ni mama ang magkasama. Pinapunta kami ron ng mga tito at tita ko sa isang resort sa Baguio para sa birthday party ng aming lola. Para sa 60th birthday nito. Doon kasi nakatira ang mga ito, Sir Van. Samantalang simula ng mapangasawa ni mama si papa, ay doon na kami nanirahan sa Manila. Nandun kasi ang trabaho nito. At yun din ang source of income ni papa. Madalas na hindi makasama sa amin si Papa dahil nga sa trabaho nito. Nakasama lang ito sa amin noong unang beses naming pumunta sa Baguio. At kagaya nga nung pangatlong punta namin ay hindi na namin ito nakasama. Bumiyahe kami noon ng maaga pero sobrang traffic kaya gabi na rin kami nakarating doon sa resort. Binati kami ng mga kamag-anak namin na mga gising pa nung dumating kami ni mama. Late na rin kasi yon kaya iilan na lang silang nasa labas at nagkukwentuhan. Yung iba ay umiinom ng alak. Ang sabi ng mga ito ay magpahinga raw muna kami ni mama dahil sa mahabang biyahe. Pinakain din kami ng mga ito. Pagkatapos ay dumiretso na kami sa kwarto kung saan kami magpapahinga para makatulong sa pagde-decorate kinabukasan para sa birthday ni Lola. Magkasama lang kami sa isang kwarto ni Mama Serban. Bale, dalawa yung kama. Si mama dun sa pinakadulong kama at ako naman dun sa medyo malapit sa may pintuan. Naglilinis ako ng katawan noon habang si mama ay lumabas sa may pintuan ng kwarto dahil kailangan itong sagutin ng tawag ni papa na nagtatanong nung mga oras na yun kung kumusta na kami. Habang nagpupunas ako ng katawan gamit ang tuwalya, ay nakarinig ako ng mga katok sa pintuan ng kwartong tinutuluyan namin. Sumigaw ako noon ng wait lang. Pero hindi ito tumigil at patuloy pa rin sa pagkatok. Ang akala ko nga nung una ay si mama lang yon. At nailak niya ang doorknob noong lumabas siya. Kaya kumakatok siya para pabuksan ang pinto sa akin para makapasok siya. Ipinulupot ko ang tuwalya sa aking katawan noon at dali-daling pumunta sa may pintuan. Pero pagbukas ko ng pinto, ay eh walang katao-tao, sarban. Wala ron si Mama at tahimik rin ang iba pang mga kwarto sa tabi namin. Sinara ko ulit ang pinto nun at bumalik na sa CR para magbihis na. Habang nagbibihis naman ako, ay bumalik na naman yung kumakatok. Bumalik ulit ako sa may pinto dahil ang akala ko nun ay si mama na yon. Pero kagaya kanina, walang tao. Tahimik ang paligid. Kaya naisip kong may nangtitrip lang sa akin. Kaya naglakad-lakad ako sa labas ng kwarto namin. Kung may mga bata ba ron nagising pa at naglalaro o kung sino mang naroroon. Pero ang nakita ko lang noon ay ang mama ko na may kausap sa cellphone. Medyo malapit siya sa may swimming pool na may kalayuan sa kwartong tinutuluyan namin. Naglakad ako noon papalapit sa kanya at pagkalapit ko nga ay napatingin agad dito sa akin at tinanong ako kung bakit pa ako lumabas sa kwarto. Agad ko naman itong tinanong kung siya ba ang kumakatok sa kwarto kanina. At mukha pa nga itong nagtak sa akin. At sinabi nito na bakit naman daw niya ako kakatokin. Eh nag-uusap sila ni Papa sa malayo sa kwarto namin. Kaya naisip ko na talaga noon na baka pinagtitripan lang ako ng ilang guests na kasama namin dun sa resort. Pagkatapos naming mag-usap ni Mama, ay kinausap ko rin at kinamusta si Papa. Pagkatapos noon ay pinatay na nito ang tawag Dumiretso naman kami ni mama sa kwarto habang nagkukwentuhan. Nang nakarating na kami sa tapat ng kwarto namin, ay sinubukan kong buksan ang pinto. Pero kahit anong pihit ang gawin namin sa seradura, ay ayaw magbukas noon. Na para bang may kung sinong kumakapit nito sa loob ng kwarto. Nagkatinginan kami noon ni mama at tinanong naman ako nito kung inilak ko raw ba ang pinto bago ako lumabas. Ang sabi ko naman ay sinara ko lang yon. Pero sigurado akong hindi ko nilakyon. Ang sabi ni mama ay siya raw ang susubok na magbukas. Kaya siya ang pinapwesto ko sa harapan ng pinto. Pero pagkatapos nitong subukan yon, ay sinabi nito na talaga raw ayaw mapihit ng doorknob. Pumunta na kami ni mama nun sa isa sa mga caretakers ng resort. Agad ko itong sinabihan tungkol sa kondisyon ng pinto ng kwartong tinutuluyan namin. At tinanong din namin ito kung may duplicate ba silang susi Seryoso lang itong dumiretso sa kwarto namin. At nakita namin ni mama na kinatok nito ang pinto at nagsalita. Buksan mo ito, ang sabi ng caretaker. Nagkatinginan kami noon ni mama hanggang sa biglang pihiti ng caretaker ang doorknob. Halos mapanganga kami noon nang walang kahirap-hirap niya yung nabuksan. Ang sabi nito sa amin ay kapag raw nangyari ulit yon na ayaw magbukas ng pinto Oo, nakakarinig kami ng kakaiba sa labas. Ay sabihan lang daw agad siya dahil madalas daw talagang mangyari yon sa resort na yon. Nagtaka naman ako noon at magtatanong pa sana. Kaso ay nauna nang bumalik ang caretaker sa pwesto kung saan namin ito sinundo kanina at sinabihan kami nitong mag-iingat na lang. Though medyo weird yung nangyari ay hindi na lang namin ulit pinag-usapan yun ni mama. Nagintindi na lang kami at humiga na sa sari-sarili naming mga kama. Nakatulog ako ng ilang oras sa Urbana. Masarap matulog doon dahil malamig ang aircon at malambot ang kama. Pero bigla na lang akong naalimpungatan nang dumating ang alas dos ng madaling araw. Matutulog pa sana ako nang marinig kong bumukas ng shower sa CR na parang may naliligo at gumagamit noon. Humarap ako that time sa kama ni mama to check kung siya ba ang nasa banyo. Pero pinangilabutan talaga ako nang makita kong nasa kama niya si mama at mahimbing itong natutulog. That time ay pinalakas ko ang loob ko dahil alam ko nang may nangyayaring kakaiba sa loob ng kwartong yon na may kasama kami ron na hindi namin nakikita. Tumayo ako noon para patayin ang shower at ang iba pang mga gripo na bukas sa banyo. Pagdating ko noon ay awas na ang tubig sa timba at tumutulo rin ang tubig sa shower na parabang may naligo doon. Inayos ko ang mga yon hanggang sa masiguro ko na talagang ayos na ang lahat. Lalabas na sana ako noon pero bigla na lang nabuksan ulit ang shower sa banyo. Kasabay noon ang mga sunod-sunod na pagkatok sa pinto ng aming kwarto. Kaya nagising din si mama noon at tinanong kung ano ang nangyayari. Natatakot na talaga kami dahil sobrang lakas ng mga katok sa pintuan at yung ilaw sa loob ng kwarto ay nagumpisa ng magpatay sinde. Merong telepono sa may bedside table kung saan ay pwede mong kontakin ng mga caretakers ng resort. Kung kaya naman ay walang alinlangan naming tinawagan ng isa sa mga yon. Sinagot yun ng isang caretaker at agad namang may tumawag sa labas ng pinto makalipas ng ilang minuto. Nagtatakbo si mama papunta doon at binuksan yon. Ang dumating doon ay yung lalaking tumulong sa amin sa pagbubukas ng pinto. Yung caretaker din na nauna naming i-approach. Agad kaming pinalabas nito sa kwarto at sinabing ililipat na lang daw kami sa maayos na kwarto. Nakakapagtaka lang dahil nung siya na ang pumasok sa kwarto ay tumahimik lahat. Wala nang bukas na gripo sa banyo at yung ilaw ay umayos na lang sindi. Pero natatakot pa rin kami. Kaya tuluyan na kaming lumipat sa isang kwarto sa itaas kung saan ay tahimik at walang kung anong gumagambala pa sa amin. Hello sa inyo mga kamalikmata. Hello rin sa inyo Boss Malik. Ako nga pala si Tony. Pero mas gusto ko kung tatawagin niyo akong Tonet. Nangyari itong karanasan namin ng kaibigan ko noong minsan kaming bumiyahe papunta sa Baguio. Kaunting background lang po sa akin. Isa na akong guro noong mga panahong yon. At ang kaibigan kasama ko noon ay tawagin na lang nating Wen na isa ring teacher sa elementarya. Minsan kaming nagpunta sa Baguio para magbakasyon. Alam nyo na, may bakasyon din naman ang mga guro kahit sa maikling panahon lang. Kotse ni Wen ang sinakyan namin noon. Siya ang nagmamaneho habang ako naman ay nagsilbi niya lang na pasahero. We actually enjoyed the trip mga kamalikmata. Maaga kaming umalis pero since medyo may kalayuan ito mula sa lugar na pinagmulan namin ay ginabi na rin kami sa daan at noong oras na gabihin na kami, ay doon na nag-umpisa yung kilabot na noon lang namin naranasan. Sino dito ang mga taga Baguio? Kung taga roon kayo ay paniguradong pamilyar na kayo sa mga ganitong karanasan at maging sa daan na tinahak namin nung gabing yon. Tahimik kami nang pasukin namin ang Luwakan Road, Boss Malik. Inaantok na rin kasi ako noon at nagpo-focus naman sa pagmamaneho si Wen. Pipikit na sana ako noon nang bigla na lang akong kalabitin ni Wen. Medyo bumagal yung takbo ng kotse noon na ipinagtaka ko. Napatingin ako sa kanya at tinanong ko ito kung bakit. Agad niyang itinuro yung babaeng nakaputi sa gilid ng kalsada. Kinakaway noon ng kanang kamay niya. Simbolo na pumapara ito. Nagkatinginan kami noon ni Wen dahil medyo madilim sa daan at delikado para dun sa babae na mag-isa lang doon na naghihintay ng masasakyan. Kaya tinigilan ito ni Wen at ibinaba ng dahan-dahan ang bintana ng sasakyan. Doon namin ito tinanong kung saan siya pupunta at kung bakit mag-isya sa doon sa kalagitnaan ng gabi. Ang sabi nito ay naliligaw daw siya. Naawa naman agad si Wen at papapasukin na sana ito. Pero naalala ko ang isa sa mga kwentong nabasa ko sa aking Facebook feed noon tungkol sa Luwakan Road na talaga raw merong babaeng nagpapakita rito at nang bibiktima ng mga taxi drivers na dumadaan sa lugar. Agad kong pinagmasda ng babae noon. Medyo madilim na at ang ilaw na lang na nanggagaling sa loob at labas ng kotse ang nagiging dahilan para maaninag ko ang mukha nito. Kausap pa rin ito ni Wen habang sinisipat ko ang kabuoan nito. Hanggang sa napansin kong may dugo sa may leeg nito. Hindi masyadong maaninag yon kung hindi mo tititigan dahil maitim-itim yung dugo na akala mo ay natuyo na. Nanuyot ang lalamunan ko noon at sinigawan si Wen na isara ang bintana at magpatakbo na. Nataranta siya noon and she even asked me why. Pero hindi ko na siya sinagot at isinara na ang bintana. Sa sobrang taranta nito ay nagmaneho na siya. Habang mabilis siyang nagmamaneho ay sinabi ko sa kanyang white lady ang nakausap namin. Sinabi ko rin ang mga napansin ko rito at halata namang sobrang natakot ito. Ang sabi ko dito ay saka na matakot dahil kailangan niya mag-focus sa kalsada dahil baka maaksidente pa kami. Akala namin noon ay tapos na. Nawala na yung babaeng gusto sanang makisakay. Pero pagtingin ko sa side mirror ng kotse ay nakita ko itong humahabol sa amin. Pero hindi ito kagaya ng normal na tao na tumatakbo. Dahil yung takbo niya ay parang sa mga aso at pusa. Parehong nakalapat ang mga kamay at paa sa kalsada. At alam nyo ba, sobrang bilis niya Boss Malik. Yung tipong para siyang hangin na hindi mo agad makikita sa unang tingin kapag gumagalaw siya. Takot na takot na kami noon. Hanggang sa dumating na nga yung isa pa sa mga ikinabahala namin. Naabutan na kami nito at dumaplas ito sa bubong ng kotse ni Wen. Nagsisigaw kami noon sa takot yung feeling ay hindi namin kayang i-describe. Nag-umpisa itong kalmutin ang bubong ng kotse at paghahampasin yon. Ramdam ko ang panginginig ni Wen. Pero kinapitan ko ito sa balikat at sinabing kailangan niyang pagtuunan ng pansin ng pagmamaneho dahil nakasalalay dito ang kaligtasan namin. Agad naman itong tumango kahit nangangatal na ang mga labi nito. Alam kong pilit lang nitong pinapakalma ang sarili Sobrang bilis na ng pagmamaneho niya at naisip ko pa nga noon na katapusan na talaga namin. Mabuti na lang at nakalabas kami sa daan na yon. Nangangatal pa rin kami kahit noong huminto na kami sa harap ng isang fast food chain. Hindi rin kami lumabas agad kahit maraming mga tao ang kumakain doon at mga nagkukwentuhan sa parking lot. Siguro it took us 20 minutes para lumabas at nang makalabas kami ay wala na yung babae sa taas ng kotse Maliwanag rin dun sa lugar na yon. Kaya agad kong inilawan ang bubong ng kotse ni Wen. At doon namin nakita ang maraming mga kalmot. Kalmot ng animoy mahahabang mga kuko. Inakay ko dun si Wen papasok sa fast food chain. Tinanong ko ito kung ayos lang ba siya. Pero mangyak-ngyak na ito. Kaya niyakap ko ito at sinabing ligtas na kami. Nag-research din ako tungkol sa istorya ng babae sa Luwakan Road at ang lumabas sa Google ay isa raw yung babae na ginahasa at pinatay. Kung kaya ay patuloy daw itong nanggagambala sa mga taong dumadaan sa Luwakan Road sa Baguio City. Ito ay kwento ng mga kaibigan ng ate ko tungkol sa nakakatakot na Laperal White House sa Baguio City. Alam kong pamilyar na kayo sa lugar na ito mga kamalikmata. Ito ay naitayo noong 1930s pa, kaya talagang masasalamin sa itsura ng bahay ang kalumaan nito at pagiging kakaiba na rin sa mga modernong bahay sa panahon ngayon. Pero hindi kagaya ng inaasahan ng iba, ang bahay na ito ay isa sa mga kinatatakutang lugar sa Baguio Minsang bumisita sina ate at ang kanyang mga kaibigan sa Baguio City. Ang ilan sa kanila ay mga professional journalist at ang ilan naman ay sadyang mahilig lumipad sa mga lugar na nakalagay lang sa kanilang mga bucket list. At isa na ron ang Laperal White House. Nagpunta raw sina ate doon for documentation purposes. Pero hindi raw nila inaasahan ang mangyayari sa isa nilang kasamahan. Pagtungtong pa lang sa malapit sa bahay na yon. Mga 3.20pm daw sila pumunta doon. Noong maaga paraway, may nakikita pa silang mga kabataan at mga turistang nasa paligid ng bahay at nagpipicture. Pero habang dumidilim daw ang paligid, ay unti-unti na rin umaalis ang mga ito. Pito raw na magkakasama sina ate noon. At ang isa nga sa mga kasama nila ay itago na lang natin sa pangalang Lynn. Si Lynn daw ay isang journalist at siya rin daw ang pinakatahimik sa kanilang magkakaibigan. Maayos naman daw ang samahan nila noong papunta at maging noong nakarating sa Laperal White House. Pero noong nag-take na raw ng mga pictures sina ate at ang ilang mga kasamahan niya, ay napansin daw niyang sobrang sama ng tingin sa kanila ni Lynn. Nakayukom din daw ang mga kamao nito na akala mo ay makikipagsuntukan. Noong una ay hindi na lang daw ito pinansin ni ate pero as time goes by, at ganun pa rin ang tingin nito kina ate, ay nag-umpisa na raw maging awkward para kay ate ang magsalita. Kaya tinanong daw niya ito. Ang sabi niya, Lin, ayos ka lang ba? Masama ba ang pakiramdam mo? Kung makatitig ka kasi parang kakainin mo na kami. Pero hindi raw umimik si Lin. Tahimik pa rin daw itong nakatingin sa kanila. Kaya hindi na lang daw ulit ito pinansin ni ate at nagsulat na sa maliit nitong notebook para sa dokumentasyon. Habang nagsusulat daw sila, habang dumidilim ang paligid, ay narinig daw nilang biglang tumawa si Lin. Yung tawa raw na hindi nito kaboses. Malagom at malalim daw yung boses nung tumatawa. Napaatras daw nun sina ate, lalo na nang tumirik na ang mga mata nito. Kahit nga raw yung mga lalaking kasama nila ay naiwan ng mga kamera at notebooks na hawak-hawak noon. Tawa lang daw ng tawa si Lynn at nagsasalita ito ng mga salitang Mamamatay kayo! Takot na takot raw sina ate noon dahil alam nilang nasasapian na si Lynn. Hanggang sa bigla na lang daw nitong dambahan si Jake. Isa pa nilang kasama. Kinagat daw nito ang leg ni Jake kaya agad nila itong inawat. Mabuti na lang daw at hindi ganon kalalim ang sugat. Pero dumugo pa rin ito. May mga tao nang dumadaan at may mga sasakyan na ring tumigil noon. Nakita sigurong nagkakagulo na sila doon sa may harapan ng Laperal White House. Tinulungan ng ilan sa kanilang awatin si Lynn. Nagwawala na kasi ito habang tumatawa. Hanggang sa may isang matandang lumapit sa kanilang grupo. Mukha itong manggagamot dahil na rin sa mga halamang gamot na daladala nito. Tinanong sila nito kung anong nangyayari. At kahit nagpapanik, ay sinabi nilang nasasapian ang kasamahan nila. Agad itong napailing at sinabihan ng mga lalaki nilang kasama na kapitan si Lin dahil dadasalan daw niya ito para umalis na ang kung sino o anumang nagpapahirap dito. Noong una ay ayaw pa itong hawakan ng mga kaibigan ni ate sa takot na makagat din sila nito at saktan. Pero nang mas maging agresibo na ito, ay kinapitan na nila ang mga kamay at paa nito doon na sinuotan ito ng matanda ng rosaryo na galing mismo sa leeg niya. Suot niya raw yun lagi. Nagumpisa siyang magdasal. Yung boses niya ay palakas ng palakas habang dumadaan ng mga segundo. Nakakala mo ay talagang eksperto na siya pagdating sa mga ganong bagay. Hindi mabilis umalis ang sumapi sa katawan ni Lin. Pero maraming salamat sa matanda dahil biglang sumuka si Lin at nang matapos siyang magsuka ay nakilala na niya sina ate at hinanghina siya. Wala raw siyang matandaan maliban sa isang lalaking nakita niya nun sa pintuan ng Laperal White House. Maya-maya raw ay lumapit ito sa kanya at yun na lang ang naaalala niya. Umiiyak pa ito habang humihingi ng tawad kay Jake. Ang sabi naman ni Jake ay ayos lang dahil hindi naman alam ni Lin ang nangyari. Agad silang nagpasalamat sa matanda at sinabi nitong kailangan daw nilang mag-ingat kapag bibisita sa mga haunted places sa Baguio. Sinubukan nila itong abutan ng pambiling pagkain pero hindi nito yung tinanggap at sinabing uuwi na siya sa asawa niya. Agad naman silang bumalik sa tinutuluyan nila noon at ginamot ang sugat ni Jake. Pinagpahinga din nila si Lynn na noong mga oras na yon ay nagsisisi sa nagawa niya sa isa sa kanyang mga kaibigan. Magandang araw po sa inyo, Sir Van. Sana po ay maibahagi nyo rin sa channel nyo itong kwento ko. Nangyari po ito ng mahal na araw. Kaya hindi hindi ko ito makakalimutan. Tawagin nyo na lang po akong nympha. At nangyari po itong karanasan na ito nang minsang mag-camping kami ng mga kaibigan ko. Nakaugalian na po namin noon na sa tuwing gaganapin ang Semana Santa ay lumalayo kami sa ingay ng lungsod. Mas tahimik, mas magandang puntahan. Nang mga panahong yon, ay hindi pa ako naniniwala sa mga sanib o sapi ng demonyo. Sa kabila ng napakarami ko nang napanood na pelikula tungkol dito. Karamihan pa doon ay mga true to life stories. Nakailang ulit ko na nga rin panoorin yung The Exorcist na nag-iwan ng malaking impresyon sa mga taong nakapanood nito tungkol sa possession yung mga pangyayaring nakuna ng videos. Katulad ng mga estudyanteng sunod-sunod na sinapian. Sa isip ko noon ay baka gawa-gawa lang yon para mapag-usapan. Wala anumang makapagpatunay na totoong demonyo nga ang may kagagawan noon. Pero nagbago ang lahat ng paniniwala at pananaw ko tungkol sa possession. Nang mangyari ang karanasan naming ito. Ang kwento ko ay nagsimula nang minsang pumunta kami sa isang campsite sa labas ng lungsod nang makarating kami doon, ay agad na nagsalita ang kaibigan kong si Janice. Kinikilabutan daw siya sa lugar na yon. Sabi ko naman ay normal lang yon dahil nasa isang secluded area kami. Pero hindi daw dahil doon, kundi parang nararamdaman daw niyang may nanonood sa amin. Natawa na lang ako dahil alam kong hindi siya sanay sa mga lugar katulad ng pinuntahan namin. Mapuno, maraming sanga, may mga bubuyog at linta In short, gubat. Sinabi niyang ang creepy daw at wala pang gaanong kabahayan sa dinaanan namin. Mahirap daw magtawag ng tulong kapag may nangyari sa aming masama. Irritable at inis niyang sabi. Pero wala siyang nagawa. Dahil majority votes ng buong barkadahan ang nangyari at siya lang ang tumutol. Sinabihan ko siyang enjoy na lang ang lugar nakasama kami. Tiyak na masaya ang pananatili namin doon ng tatlong araw. Hanggang pagkabuhay kasi ang balak naming mag-stay doon. Marami kaming baong pagkain at damit, kaya susulitin namin ang ganda ng nature sa lugar na yon. Kinukulit ko nun si Janice dahil nakabusangot pa rin ito. Tahimik pa rin ito hanggang sa makarating kami sa camping ground. Nang makapagpahinga ng ilang minuto, ay nagkayayaan kaming maligo sa ilog na nasa may unahan. Hindi noon naligo si Janice at nanood lang sa aming nagkakasuyahan habang naliligo sa ilog. Sinabuyan siya ng tubig ng kaibigan namin si Jimmy pero panay lang ang tili niya noon. Nakakabingi ang pagtili nito na umeeko pa sa buong paligid. Nagliliparan pa nga yung mga ibon ng tumili siya na parang nabulabog ang pamamahinga nila sa mga puno. Medyo nakaramdam ako noon ng kakaiba dahil sa mga reaksyon ng mga ibon. Pero hindi ko na pinansin yon at nagpatuloy lang ako sa pangaasar din kay Janice. Hanggang sa bumalik na kami sa camp na pagod na pagod. Nang gabing yon, habang natutulog na kami sa kanya-kanyang tent, may narinig akong bulungan sa labas. Pinakaayaw ko pa naman sa lahat ay yung naiistorbo ang tulog ko. Dahil na bad trip ako, ay bumangon ako noon at sumilip sa labas. Pero wala naman akong nakitang taong nag-uusap sa labas. Pinakinggan kong mabuti ang naririnig kong bulungan. Pero wala talaga. Napatingin ako nun kay Janice nang makita kong nakalupasay siya sa lupa na umiiyak. Inaabot ko ang kamay niya pero parang bigla na lang may humatak sa kanya sa dilim. Para lang yung anino. Gusto kong sumigaw nun sa sobrang takot pero hindi ko matagpuan ang boses ko nang may biglang nagsalita nun sa likuran ko. Nagtanong ito kung anong oras na ba. Nagulat ako dahil si Janice yon. Nakalimutan kong magkatabi pala kami. Nalito ako nun saglit pero sinabi kong madaling araw pa lang. Sinabihan kong bumalik na siya sa pagtulog. Hindi ko maintindihan yung nakita ko. Para kasing totoo o naalimpungatan lang ako. Kinabukasan noon, Alas 6 pa lang ng umaga ay gising na kami. Biyernes Santo yon. Kaya napagdesisyonan naming maghanap ng lugar na pwede naming pag-alayan ng dasal. Pero napansin kong tulog pa rin nun si Janice. Kaya ginising ko na ito. Narinig kong para itong umuungol. Kaya hinila ko nun ang kumot niya. Nagulat pa ako nang may makita akong parang paso sa labi niya. Ganon din sa pisngi niya. Tinanong ko siya kung anong nangyari sa mukha niya pero binalik din niya ang tanong sa akin. Agad niyang kinuha nun ng salamin at ganoon na lang ang pagbulanghit niya nun ng iyak nang makita ang itsura. Hinawakan ko siya nun sa braso nang maramdaman kong mainit ang balat niya. Para siyang nilalagnat noon. Pero sinabi niyang maayos naman daw ang pakiramdam niya. Tinawag ko noon ang kaibigan namin si Eka, sa itong nurse, at pinatingnan ko sa kanya si Janice. Sinabi nitong wala namang mali kay Janice noon pero pinayuhan na lang siyang magpahinga. Sinamahan ko na lang nun si Janice dahil medyo nakaramdam din ako noon ng pagod. Hindi kasi ako gaanong nakatulog ng maayos dahil sa mga nakita ko. Nang dalawa na lang kami ni Janice, ay tinanong ko siya kung may narinig o naramdaman ba siya nung gabi. Wala naman daw. Tinanong ko siya kung okay ba talaga ang pakiramdam niya Oo nga, ang tanga nito. Ganyan ang naging sagot niya sa akin. Nainis na din ako sa naging reaksyon niya. Kaya napagtaasan ko siya ng boses. Sinabi kong concern lang ako sa kanya. Halos mangyak-ngyak ako nun sa pinagsamang inis sa kanya at pagkabahala. Wala kang alam. Sigaw pa niya nun sa akin. Doon na talaga at sobrang nainis na ako sa kanya. Agad kong kinuha ang bag ko nun at binala ko na lang na sumunod kina Eka. Hinawakan niya ako sa braso. Sinabi kong tigilan niya ako at aalis ako. Pero lalong humigpit ang pagkakahawak niya sa braso ko. Bumakat ang mga kuko nito sa balat ko. Napalingon ako sa kanya at ganoon na lang ang gulat ko nang makita ang itsura niya. Nanlilisik ang mga mata niyang nakatingin sa akin at naglalaway pa ito. Tapos, bigla na lang siya nung bumagsak sa lupa at kumisay-kisay. Humingi ako ng saklolo nun pero dalawa lang kaming naiwan. Lumabas ako noon na nagbabaka sakaling may taong dumaan. Sobrang natataranta na ako noon at natatakot sa maaaring mangyari kay Janice. Naiyak na din ako noon sa sobrang kaba. Nang pagbalik ko sa loob ng tent, ay wala na dun si Janice. Parang sasabog yung puso ko noon sa matinding pag-aalala. Nang may makita akong gumagalaw sa may puno sa likod ng tent. Kinilabutan ako lalo nang makita kong kinakalmot nito ang puno at pinag-uuntog nito ang ulo sa puno. Nagsasalita ito ng lingwaheng hindi ko maintindihan. Lalo akong nakaramdam ng takot noon nang maalalang Biyernes Santo pala ng araw na yon at maraming pwedeng mangyari. Ang bilin pa sa amin noon na malakas ang kapangyarihan ng mga kampo ng dilim pagmahal na araw. Napatakbo ako noon malapit kay Janice. Tumingin siya sa akin noon at pinahinto niya ako sa paglapit. Ngumisi siya ng malapad sa akin habang tumutulo ang laway niya. Natakot ako noon dahil pakiramdam ko ay mag-isa lang ako na nandoon at ibang tao na si Janice. Tinigilan niya yung puno at gumapang papalapit sa akin na parang sawa. Ang bilis ng pangyayari at bigla akong nawala ng balanse. Hindi ko napaghandaan ang ginawa niya at bigla na lang noon ng dilim ang paningin ko. Ang naaalala ko ay ginigising ako ng mga kaibigan namin. Tinanong ko sila kung anong nangyari. Tapos na daw silang mag-alay ng dasal at nakatulog na raw ako ng ilang oras. Lumabas ako noon ng tent at naghahanda na sila ng tanghalian. Nakita ko noon si Janice. Nakaramdam pa rin ako ng takot sa kanya. Inabutan niya ako ng soda in can nang tingnan ko siya ay parang wala lang dito ang nangyari. Tinanong ko siya ulit nun kung okay lang siya. Pero sinabi niyang siya dapat ang nagtatanong sa akin nun. Pero sinabi ko sa kanya na nakita ko siyang parang napoposes. Tinawanan lang ako nito. Hindi daw siya napoposes. Baka daw nananaginip lang ako. Ako nga daw ang nakita niyang natutulog sa lapag. Pero may dinagdag siya sa sinabi niya. Habang hinihila daw niya ako noon papuntang tent, ay may nakita siyang isang maitim at napakalaking tao sa likod ng puno. Kumaway pa nga raw ito sa kanya at kumindat at bigla na lang daw yung nawala. Nang mga oras na yun ay hindi ko alam ang irere ako sa kwento niya. Sumunod na araw noon ay magkakasama na kaming naglibot sa buong gubat. Naghanap kami noon ng paglalagyan namin ng time capsule para next year o kung kailan kami makakabalik sa lugar na yon ay may mahahalungkat kami. Katabi ko ng si Janice. Nagulat na lang ako noon nang huminto ito bigla sa paglalakad. Nang lingunin ko ito, ay nakatayo lang siya doon at nanlilisik ang mga mata na nakatingin sa amin. Agad kong pinahinto nun sa paglalakad ang iba naming kasama. Sinabi ko sa kanila na tingnan nila si Janice kung ano ang nangyayari dito. At pare-pareho lang din kaming kinilabutan noon nang makita naming nag-iba na ang kulay ng mata ni Janice. Naging purong itim na ito at tumili ito ng pagkalakas-lakas, sabay nawalan ng malay. Nang oras at araw ding yon, ay nagpa siya na kaming umuwi. Agad namin siya nung dinala sa simbahan. Pagkatapos siyang madasalan at masaboy ng holy water, ay parang nagising siya nun sa malalim na pagkakatulog. Naging maaliwala sa mukha niya. Sinabihan kami nun ng pari dun sa amin na wag na kaming gumagala kapag Biyernes Santo. Kadalasan daw kasi ay may masamang nangyayari sa araw na yon. Hello po sa inyo, Sir Van. At sa lahat ng nakikinig ng inyong YouTube channel. Just call me Megan. 27 years old. 5 years ago habang buntis ako sa first baby namin ng asawa ko, ay nagpa siya kaming umuwi ng Mindoro. Dahil sa magmamahal na araw na noon, ay fully book ang mga flights. Walang available. Kaya nagpa siya na lang kaming bumiyahe noon by land. Nag-hire na lang kami noon ng van para maghatid sa amin sa lugar ng asawa ko. Nakaka-excite din kasi yung idea na mag-travel kami by land and sea. Sa totoo lang ay na-enjoy ko noon yung mga nadadaanan naming isla Halos lima hanggang anim na oras din ng biyahe mula Kalapan hanggang doon sa lugar ng asawa ko. Nang makarating kami noon ng Kalapan, ay hinanap na namin yung van na inarkila namin. Nagulat pa ako noon dahil marami pala kaming pasahero na umarkila dito. Doon kami sa harapan, sa tabi ng driver umupo ng asawa ko. Puno na kasi ang mga upuan sa likod. Sinabi nito na ayaw nitong dumaan sa mga kainan dahil baka gabihin daw siya sa biyahe. Kaya bumili na agad kami noon ng pagkain. Dahil sa tagal na magiging biyahe namin, tiyak matatadtad ang tiyan ko noon. Buti na lang at maliit pa lang ang umbok nito. Bago umalis ay sinabi muna ng driver na magdasal kami. Tinanong din ako nito kung may itim daw ba akong damit para takpan ang tiyan ko. May pag-aalala sa mukha nito. Buti at may dala nung itim na jacket ang asawa ko. Kaya yun ang pinantakip ko sa tiyan ko. Tumango lang ito at nagsimula ng magdasal. Magaan lang ang biyahe namin. At nang magtanghali, ay naramdaman ko ng init. Kahit na naka-air condition naman ang van. Nakaramdam ako ng antok noon. Nang magising ako sa mumunting ingay. Nagulat pa ako dahil magdidilim na noon. Napaigtad pa ako nang magsalita yung driver noon. Hindi raw dapat ako nagbiyahe ng ganun ang kondisyon ko. Hindi ko raw ba alam na malakas ang atraksyon ng mga maligdo sa mga buntis. Lalo pa raw ngayong magsesemana Santa. Lumalakas daw ang mga kampo ng dilim. Natawa akong sinagot siya noon nang naniniwala pala ito sa mga ganong bagay. Hindi ko na lang pinansin ang mga pinagsasabi niya dahil hindi naman ako naniniwala sa mga ganong bagay. Panay pa rin ang kwento ng driver noon tungkol sa mga lumang paniniwala at tradisyon. Palibasa ay may katandaan na rin ito, kaya siguro nakahiligan na nito ang mga lumang kasabihan. Napapaidlip na ako noon, nang magulat ako dahil bigla na namang nagsalita ang driver. Nasa may bintana kasi banda ang asawa ko at katabi ko ang driver, kaya agad akong nagigising noon kahit mahina lang ang boses niya. Tinanong ko siya kung ano na naman ang problema nito. Nakita kong nag-aalala ang mukha nito habang nakatingin sa unahan ng daan. Sinabihan ako nitong huwag matulog dahil padaan na raw kami sa danger zone area. Marami na raw ang namatay doon dahil sa aksidente. Ayaw daw niyang siya lang ang makakita ng mga di matahimik na kaluluwa. So kung pwede ba raw akong manatiling gising. Napansin kong seryoso ito. Tinanong ko siya kung bakit ako sa dinami-dami ng pasahero niya. Pwede rin ang asawa ko ang pakiusapan niya. Pero dahil ako ang katabi niya, kaya pinagbigyan ko na din ito. Sinabi niyang anuman daw ang makita at marinig ko, ay huwag ko raw yun pansinin. Isang mahirap na biyahe raw yun para sa amin. Hindi raw siya makapaniwala sa nakita niya. Hindi rin daw ito naniniwala sa mga multo o ibang mga elemento o nilalang. Pero nang mamatay daw ang asawa at anak niya ng ilang taon na rin ang nakakaraan, at nakita daw niyang kumakaway ang mga ito sa kanya habang padaan daw siya noon sa danger zone. Naging maingat na raw siyang dumaan sa lugar na yon. Ayaw niya raw na may masamang mangyari sa amin ang gabing yon. Kaya kailangan ko rin daw manatiling gising at alerto. Pinagpapawisan pa ito habang sinasabi ang mga yon. Nakangiti pa akong nagsabing wag siyang mag-alala at hindi ako matutulog. Nilingon ko siya noon at ganoon na lang ang pagkahilakbot ko nang makita ang isang bata sa labas ng bintana. Hindi ako makagalaw noon at makasigaw habang nakatutok na ang tingin ko sa bata. Nakangisi ito habang dinidilaan yung salamin na bintana. Pinakita pa rito ang dugo ang dila nito sa akin. Huwag mo siyang pansinin at huwag kang padadala sa kanya. Huwag kang magpabalot sa takot at ipagdasal mo ang kaligtasan natin. Kalmadong sabi nun ng driver sa akin. Nang tingnan ko uli ang bintana, ay wala na yung batang babae. Naigagalo ko na rin ang buong katawan ko. Nakaramdam ako ng ginhawa noon. Nang magising ang asawa ko at yakapin ako nito at muling bumalik sa pagkakatulog, lumalamig na noon. Tinanong ako ng driver kung nilalamig ba ako. Hindi nito inaalis ang mga mata nito sa daan. Nakaramdam na nga ako ng ginaw noon. Nang lingunin ko sa likod ay napansin kong tulog na tulog ang mga pasahero doon. At parang hindi pinapansin ng mga ito ang nangyayari sa amin. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ng asawa ko noon at sumandal sa balikat niya. Tumingin ako sa relo nito at napansin kong nakahinto ang orasan. Tinanong ko pa yung driver kung anong oras na para ma-adjust ko yung relo ng asawa ko. Pero nagulantang ako sa sagot nito. Oras na para mamatay. Nilingon ko siya noon at nakita kong nakangisi to sa akin ng nakakaloko. Umikot din ang ulo nito na lumalagotok pa. Sobrang takot ko noon. Ginigising ko ang asawa ko pero hindi man lang ako nito pinansin. May narinig akong parang kumakatok sa bintana at gano'n na lang ang takot ko noon nang makita na naman yung batang babae na inuumpog nito ang ulo sa salamin malapit sa driver seat. Pinikit ko ang mga mata ko noon hindi ko na kaya pa ang mga nakikita ko. Sobrang lakas na ng kabog ng dibdib ko noon na para na akong hihimatayin. Nang maramdaman kong may yumuyugyug sa balikat ko, narinig ko ang boses ng asawa ko na ginigising ako. Takang-taka akong nagtanong sa kanya kung anong nangyari. Itinuro niya sa akin yung sinakyan naming van na nayupi ang harapan nito. Bumangga yun sa puno ng kahoy. Naaksidente daw kami at buti na lang na nakaligtas kami ng baby ko. Sinabi ng asawa ko noon na titignan pa niya yung mga tao sa loob ng van. Nagulat pa ako noon nang maramdaman kong may kumalabit sa akin. Ganun na lang ang takot ko noon nang makita ang dugo ang mukha ng driver. Sinabihan pa ako nitong, sinabi ko nang huwag kang matutulog. Yun na yata ang pinaka nakakatakot na pangyayari sa buhay ko. Pinangako ko sa sarili ko na Hinding-hindi na ako magbabiyahe kapag papalapit na ang mahal na araw. Lalo na at nadadalas na naman ako nung makakita ng multo. Hanggang ngayon ay aktibo pa rin ang third eye ko at hindi ko alam kung matatanggal pa ito. Magandang araw, Boss Van. Tawagin niyo na lang po akong Luke. Itong kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay tungkol sa naging karanasan ko sa bangungot. Simula yata na magbinata ako ay hindi na ako tinantanan ng masasamang panaginip. Natuto na nga akong magdasal bago matulog pero madalas pa rin akong bangungutin. At dahil sa karanasan kong ito, napatunayan ko na hindi lang imahinasyon ang bangungot kundi may halimaw talagang sadyang dumadagan sa atin para hindi natin maigalaw ang buong katawan natin. Meron na nga ring namamatay sa bangungot. Meron namang nakakasurvive katulad ko. Minsan dinadaan ko sa dasal. Minsan naman ay pinipilit kong kalmahin ang sarili ko at naigagalaw ko na bigla yung hinliliit ko. Pero may karanasan talaga ako sa bangungot na sobrang naghatid ng kilabot sa akin. Walang pasok nun sa trabaho dahil magsesemana santa na. Saktong biyernes santo yata yon kung hindi ako nagkakamali. Mag-isa akong naiwan sa silid namin dahil nagsipag-uwian yung mga ka-roommates ko. Hindi kasi ako nakauwi nun dahil ako ang itinalagang magbabantay sa warehouse ng amo kong nagbakasyon din. Nang gabing yon, ay naririnig ko ang tunog ng orasan, ang mga kuliglig, at ang maingay na manok ng landlord namin. Sobrang boring ng gabing yon. Walang palabas sa telebisyon. Walang libro at mag-isa ko pa. Wala akong magawa ng mga oras na yon. Alas 9 pa lang pero humiga na ako noon. Pinatay ko na muna ang ilaw at pumasok na sa kulambo. Nakalimutan kong magdasal ng gabing yon. Dala na rin siguro ng pagod ay nakatulog ako agad. Mga ilang oras siguro yon nang magising ako. Naramdaman ko kasing may pumasok sa silid ko. Narinig kong lumalangit-ngit ang pinto. Hindi na ako nag-abalang tingnan dahil inisip ko na may bumalik na ka-roommate ko. Pero ang sobrang katahimikan na yun ang nagpasiguro sa akin mag-isa lang ako sa silid. Wala kasi akong narinig na anumang ingay o may humiga sa higaan. Magkakatabi lang ang dalawang higaan sa silid na yon. Medyo nataranta ako nun sa pag-aakalang baka pinasok na ako ng magnanakaw. Pero nang babangon na ako, ay hindi ko maigalaw ang katawan ko. Medyo nahihirapan din ako nung huminga. Alam ko sa sarili ko noon na binabangungot na ako. Pinilit ko nung maaninag kung sino man yung nakadagan sa akin. Nakita kong lalaki yon. Pero sobrang dilim nun na hindi ko makita ang mukha nito. Nararamdaman ko nung nakatingin ito sa akin kahit hindi ko nakikita ang mga mata nito. Yung nilalang na parang anino dahil sa dilim ay hindi gumagalaw. Ipinikit ko ang mga mata ko noon at nagdasal. Maya-maya ay naramdaman kong biglang gumaan na ang paghinga ko at naigagalaw ko na rin ang katawan ko. Hindi na ako makatulog noon sa takot na bumalik ang nilalang na yon. Maaga akong nagising noon at may naabutan na akong ibang karumits ko na kumakain. Hindi din nakauwi ang mga ito dahil na rin sa malalayo ang mga probinsya nila. Narinig ko sila nung nagkukwentuhan. Sabi nung isa, nagising daw ito dahil sobrang liwanag daw ng silid niya. Nainis pa raw ito dahil wala man lang may nagpatay ng ilaw, gayong tulog na raw siya. Nang babangon na raw sana siya noon para i-off yung ilaw. Biglang lumamig daw yung kwarto. Sarado naman daw ang mga bintana at pinto. Pero bigla raw lumamig. Kaya imposible raw na galing sa labas yung ginaw na yon. Nagulat pa raw siya noon nang makita niyang may nakaupo ng maitim na lalaki sa paanan ng higaan ng karoomate niya. Panay mura daw niya noon at pilit niya raw ginigising ang kaibigan niya. Parang walang pakialam naman daw ang nilalang na yon kahit nandoon siya. Nang magising daw itong karoomate niya ay biglang nawala yung nilalang. Pero bago pa raw ito magising ay naramdaman daw nitong may nangyayari sa kanyang kakaiba. Hinahabol pa raw niya ang hininga niya noon Malaking pasalamat niya at ginising siya ng karumate niya dahil sobrang sama na raw ng pakiramdam niya noon. Bago pa lumala ang lahat ng nangyayari sa boarding house namin, ay sinabi na namin sa landlady ang mga naranasan namin. Nalaman naming hindi lang daw kami ang nakadanas noon. May namatay na nga raw sa boarding house na yon dahil sa bangungot. At nangyari daw yon ng panahong patay din ng Diyos. Buti na lang daw at nagising pa kami sa isip ko na lang nun na mabuti na lang at sa tuwing binabangungot ako ay nakukuha ko pang magdasal. Alam kong patay ang Diyos ng araw na yon pero kumakapit pa rin ako sa Kanya. Alam kong hindi niya ako pababayaan kahit na kapag sinasabing kapag mahal na araw, walang Diyos na makikinig sa atin. Nang magkaasawa ko ay hindi na ako ganoong binabangungot, lalo na at napakamadasalin ng napangasawa ko. Ngayong nalalapit na naman ang mahal na araw, sana lang ay ligtas ang lahat at malayo sa mga nilalang katulad ng nakita ko. Alam kong andyan lang sila at naghihintay ng pagkakataon kung kailan wala tayong kalaban-laban. Good morning mga kamalikmata. Good morning din po sa inyo, Boss Van. Ako nga pala si Gio. At ang kwento ko sa inyo ngayong araw ay tungkol sa restaurant na palagi naming kinakainan ng girlfriend kong si Angela. Si Angela ay girlfriend ko na for 5 years. At nito lang din ay nagsimula itong magtrabaho sa isang factory na bagong bukas pa lang doon sa aming lugar. Magkasama na kami sa isang apartment. Kaya ako na ang naghahatid at sumusundo sa kanya every time na pumapasok siya at lumalabas. Tuwing gabi ang trabaho niya, Sir Van. Mga alas 8 ko siya hinahatid dahil alas 9 pa naman ng gabi ang simula ng trabaho niya. Yung itsura ng lugar ay may paradahan ng mga sasakyan sa labas. Tapos may mga restaurant din sa malapit. Tapos may mga kumpanya ka rin matatanaw. May isang restaurant kaming paboritong dayuhin ng girlfriend ko Medyo malapit lang yun sa factory na pinagtatrabahuan niya. At masasabi kong napakaganda ng ambience ng lugar at masasarap pa yung mga pagkain. Minsan kapag hinihintay ko ang girlfriend ko, kapag pauwi na, ay doon na lang kami nagkikita para makakain na rin kami ng umagahan. May isang beses noon, kagaya ng ordinaryong mga gabi, ay hinatid ko ang girlfriend ko. Malapit ng mag alas 9 noon kaya pagkababa nito ng sasakyan ay humalik lang si Angela sa akin tapos pumasok na para magtrabaho. Noong mga oras na yon ay nakaramdam ako ng gutom. Hindi kasi ako nakakain ng tanghalian ng araw na yon. Kaya nag-decide akong kumain muna doon sa restaurant na palagi namin pinupuntahan ni Angela. Nagmaneho ako papunta doon. Tapos pinarada ko ang sasakyan sa labas. Tahimik na nung mga oras na yon ang paligid. Pagkapasok ko sa restaurant, ay yung isang staff lang ang nakita ko sa may counter. Walang masyadong tao. Maliban na lang pala dun sa babaeng nakaupo sa may tabi ng bintana na nakabistida. Tapos basang-basa ang buhok, tsaka yung katawan at yung suot nito. Napatingin ako nun sa labas dahil ang pagkakatanda ko ay hindi naman umuulan. At nung mga oras na yun ay hindi rin umulan. Kaya nagtaka ako ng kaunti kay ate. Nakayuko lang din yung babae tapos nanginginig na para talagang nilalamig. Napatagal na pala yung titig ko sa babae na hindi ko na malayang nasa tapat ko na yung staff. Sir, sir, ano pong order nyo? Sabi nung staff. Mukhang nagtataka ito sa akin dahil kanina pa nga ako nakatitig dun sa table na inupuan ng babae. Nginitian ko na lang yung staff nun tapos umorder na ako. Ang sabi nung staff, ay hintayin ko na lang daw yung pagkain sa table ko. Pagkatapos noon, ay pumili na ako ng table. Tapos nanood na lang ako ng video sa YouTube. Pero hindi ko talaga alam. Dahil parang nakukuha ng babaeng basang-basa ang atensyon ko. Yung parang tinatawag ako. Kahit hindi naman talaga. Ah basta magulo. Lumingon ulit ako sa babae. Tapos nagtaka ako. Kasi wala pala siyang kinakain. Eh nauna pa nga siyang dumating kaysa sa akin. Kaya tiyak na naka-order na siya. Puro mga tanong ang nasa utak ko noon. Hanggang sa dumating na yung isa sa mga waitress. Daladala yung mga in-order ko. At dahil nga sa curiosity ko, ay hindi ko na talaga napigilan magtanong Sir Van. Miss, bakit wala pang order yung babae? Ang alam ko kasi nauna pa siyang dumating sa akin. Tanong ko. Tapos tinuro ko pa nga yung table ng babae. Para akong isang concerned citizen nun. Dahil hindi ko talaga matiis kapag nakakakita ako ng taong nasa ganong sitwasyon. Mukha kasing malungkot yung babae. Or probably, nagkaroon ng hindi magandang araw. Tapos wala pang pagkain, di ba? Noong marinig ng waitress yung tanong ko, ay tumingin din ito doon sa itinuturo ko. Tapos tumingin ulit sa akin na para bang napaka-weird ko. Yung tingin na parang nagtatanong siya kung ano yung ibig kong sabihin. Ha? Ano po sir? Wala naman pong tao doon sa table na tinuturo nyo. Naguguluhang sabi ni ating waitress. Napalunok ako noon habang tinitingnan yung babae. Pilit kong ipinapaliwanag kay ating waitress na may babaeng nakaupo doon na basang-basa. Tapos nanginginig na at nakayuko. Napakamot naman ulit nun si ate sa ulo niya Sabay sabi sa akin, Nako sir, wala po talagang tao dun eh. Sinabi rin ito na wag ko raw siyang takutin dahil umaga pa raw ang labas niya dahil night duty siya noon. Sinabi ko namang hindi ako nagbibiro at napapalunok pa nga ako nung mga oras na yon. Nagtataasan na rin yung mga balahibo ko sa isiping may posibilidad na hindi talaga tao yung babaeng nakikita ko. Sa takot ko noon, ay hindi na ako doon kumain. Tapos sinabi ko na lang kay ating waitress na take out na lang yung orders ko. Dahil talagang kakaiba na yung pakiramdam ko noong mga oras na yon. Ramdam ko ring natatakot na si ate habang kinukuha yung mga orders ko para ibalot na yon. Iniwan niya ako saglit sa table na kinauupuan ko. Tapos lunok ako ng lunok habang tinitingnan yung babaeng basang-basa. Walang nagbago doon. Nakayuko pa rin at nanginginig. Maya-maya ay bumalik na yung waitress. Bayad na naman ang mga orders ko, kaya kinuha ko na yung pagkain at dumiretso na sa sasakyan ko sa parking lot. To be honest, Urban, talagang kinikilabutan pa rin ako kahit noong nasa loob na ako ng sasakyan. Kinabit ko na yung seatbelt ko nun sa akin. Tapos handa na ako magmaneho. Nang bigla ko na lang natanaw sa harapan ng sasakyan ko yung babaeng basang-basa sa restaurant. Halos lumabas nun ang mga organs ko sa takot lalo na nung tumunghay ito at nakita ko ang kalahati ng mukha nito. Yung kabila ay natatabunan pa ng buhok. Tapos yung itsura niya, maputla talaga yung mukha. Tapos maitim na yung mga labi na akala mo ay nalunod. Kitang kita ko ang mukha nito dahil maliwanag pa sa parking lot. Tapos maliwanag din ang ilaw ng sasakyan ko. Nagdasal ako noon tapos nagmaneho na ako ng sobrang bilis. Kasing bilis ng paglukso ng puso ko sa dibdib. Mabuti na lang at nakauwi ako ng ligtas nung gabing yon. Kahit nga nung nakarating ako sa bahay, ay nanginginig pa rin ako habang kinakain yung mga inorder ko. Hindi ko naman kasi ine-expect na makakakita ako ng ganon. Lalo na at wala naman akong third eye. Until na way wala akong kaalam-alam kung sino o ano yung babaeng nagpakita sa akin sa restaurant at kung bakit basang-basa ito. Pero sana ay matahimik na ito dahil pwede itong makaaksidente ng mga dumadaan ng gabi sa lugar. Good morning Malikmata Stories. Good morning Malikmata listeners. And good morning din po Sir Van. Tawagin nyo na lang akong Faye. At today ay ikukwento ko sa inyo ang isa sa mga karanasan ko sa dating paborito kong magtitinda. Mahilig talaga akong mag food trip kahit noong college student pa lang ako. Mahilig akong dumayo sa mga fiesta sa ibang lugar lalo na kapag maraming mga ganap. Yun bang may mga concert tapos mga palabas. Dahil sa mga ganong lugar maraming pagkain. Tapos talaga namang hindi ka nalugi dahil hindi lang mga mata mo ang mabubusog kundi pati na rin ang tiyan mo. Ang isa sa mga fiestang inaabangan ko ay ang fiesta sa kabilang bayan namin. Masyado kasing masaya kapag fiesta doon. Maraming mga palabas, mga palaro, at ang mga paborito kong pagkain. May mga artista pang ngang nagpupunta doon at nagpa-participate sa mga programs. Pero ang isa talaga sa binabalik-balikan ko doon ay ang tindahan ni Aling Lucille Si Aling Lucille ay nagtitinda ng siopaw. At hindi yun kagaya ng mga siopaw na mabibili mo lang sa labas na puro tinapay. At wala halos karne ang loob. Dahil yung kay Aling Lucille ay talagang siksik. Tapos purong-puro pa. Kaya gustong gusto ko talagang bumili sa kanya. Hindi rin kasi siya kagaya ng ibang mga nagtitinda na masusungit. Dahil kapag siya na ang kausap mo, ay talagang magiging komportable ka sa kanya dahil sa bait niya. Marami rin siya palaging baon na mga kwento. Kaya natutuwa talaga ako makipagkwentuhan sa kanya. Kapag fiesta dun sa barangay nila, ay isa o dalawang linggo ang mga events. Gabi-gabi yung night market. Kaya matutuwa ka talaga kahit pa maubos ang pera mo. Isang gabi ay bumisita ulit ako sa stall ni Aling Lucille. Tuwang-tuwa ito sa akin. Tapos pinipisil pa nga ang pisngi ko Tinatanong ako kung ano raw pagkain ang gusto ko at ililibre niya ako. Kung umakto nga siya ay parang nanay ko na rin. Nagkikita din naman kasi kami nito minsan kahit pa walang mga events. Alam ko na rin ang bahay nila. Pero syempre hindi ako nagpalibre sa matanda at mas pinili kong bumili ng mga tinda niya. Syempre mas mabuti nang magbayad para makatulong ako dito. Iha, kumusta ka na? Tanong nito. Ngiting-ngiti naman ako tapos sinabi ko na ayos lang po Aling Lucille. Kinabukasan na ng gabi yun ang eksaktong petsa ng fiesta sa lugar nila. Kaya ang sabi nito sa akin ay bumalik daw ako dahil may mga panibago siyang tinda. Tapos ililibre niya raw ako ng siopaw. Tuwang-tuwa ako noon tapos pumayag ako. Excited na nga ako noon eh. Hanggang sa dumating yung araw na yun, Sir Van. Alas 6 pa lang ng gabi ay nando na ako sa parke kung saan nagtitinda si Aling Lucille. Pero nagtaka ako kasi wala pa siya nung mga oras na yon. Usually kasi ay mga alas 5 ng hapon ay nando na siya at nag-aasikaso na, then nagluluto. Ang ginawa ko noon ay hinintay-hintay ko siya. Inisip ko na baka late lang at nagluluto pa sa kanila. Pero dumaan ang ilang oras at nagsimula na rin ang mga events ay talagang walang aling Lucille na dumating. Kaya noong ma-realize kong hindi na siya pupunta, ay naglaro na lang muna ako sa mga palaro na nandon at nanood na rin sa mga palabas. Mga alas 9, habang nanonood ako sa isa sa mga palabas, ay nakita ko ang babaeng katabi ko. Noong una ay hindi ko ito masyadong maaninag at marinig dahil nga sa sigawan ng mga tao. Pero maya-maya ay nakilala ko din yung babae. Si Aling Lucille yun. Kakalabitin ko sana ito para makilala ako. Pero bigla na lang itong nakipagsiksikan sa mga tao sa daan palabas. Hanggang sa hindi ko na siya maaninag. Nag-decide akong sundan siya noon. Pero pagkaalis ko dun sa maraming tao, ay hindi ko na ito matanaw. Napakamot pa ako sa ulo ko noon. Tapos nag-decide akong sa stall na lang niya ako pupunta. Pero pagdating ko doon, ay kagaya noong nauna, yung mga katabi niya ng mga stalls lang ang bukas at dinudumog ng mga tao. Yung kanya ay sarado pa. Naguguluhan na ako noon kung saan posibleng nagpunta si Aling Lucille. Kaya nagtanong ako sa tinderang katabi ng stall niya. Ate, nakita niyo po ba yung nagtitinda dito? Si Aling Lucille? Mukhang nagulat pa si ate sa akin. Tapos sabi niya, Nako iha, patay na yung matanda kaninang tanghali lang. Doon yata sa bahay nila nakaburol yung bangkay. Sabi pa ni ate. Nagulat ako noon. Tapos sinabihan ko si ate na huwag magbiro. Ang sabi naman nito ay totoo daw talaga yung sinasabi niya. Inatake daw yun sa puso. Pagkasabi noon ay umalis na yung si ate. Dahil marami nang bumibili sa stall niya. Feeling ko that time ay naubusan ako ng dugo sa katawan. Kung namatay si Aling Lucille ay tanghali, bakit nakita ko pa ito nung gabing yon? Nagtaasan ng mga balahibo ko sa isiping baka siguro nagpaalam lang ito. Kaya nagpakita sa akin. Noong gabing yun ay hindi na ako tumuloy sa bahay ni na Aling Lucille. Masyado na kasing late noon. Kaya kinabukasan ako bumisita. At totoo nga, alas 12 ng tanghali ito namatay. Sabi ng mga kamag-anak nito. At hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ako dahil nagpakita pa ito sa akin nung alas 9 ng gabing yon. Naikwento ko yung karanasan kong yun sa kaibigan ko. At ang sabi nga nito ay baka raw nagpaalam lang yung matanda sa akin. Kaya ito nagpakita. Nalungkot talaga ako nung nawala ang paborito kong magtitinda. Pero hanggang ngayon ay binibisita ko pa rin ang stall nito kapag may fiesta. Marami nang ang mga bagong paninda doon. Kagaya ng sinabi niya dati. Pero iba na ngayon dahil yung mga anak na niya ang nagtitinda ng mga yon at hindi na si Aling Lucille. Mahilig ako mag-travel kasamang mga kaibigan ko. At hindi lang pagta-travel ang nakahiligan ko. Mahilig din ako at ang mga kaibigan kong tumikim ng iba't ibang mga pagkain sa iba't ibang mga lugar. Matagal ko na rin kasing pinangarap ang ganitong buhay. Kaya nung nakagraduate ako at syempre nagkaroon ng permanenteng trabaho, ay nagumpisa na akong maglakbay. Tapos mas naging exciting pa yon dahil napasama ako sa mga kaibigang may hilig din sa ganitong gawain. May Facebook page din ako kung saan ko sinishare yung mga pictures at videos ng mga lugar na napupuntahan namin. Tapos nakalagay din ang mga yon sa featured photos ko. At sa ganitong hilig ko rin naranasan ang masasabi kong isa sa mga pinakanakakatakot na karanasan ko at ng mga kaibigan ko sa Urbana. Isang araw ay nagkayayaan kami sa isang beach. Malayo-layo ng kaunti yun sa aming lugar. Maganda kasi doon dahil white sand beach yun at talaga namang instagramable. Isang van ang sinakyan namin noon. Lima kaming magkakasama. Si Van, si Kendrick, si Fred, si Ricky at ako. Hapon na kami nakaalis noon at plano namin na kapag dumating kami sa beach na yon ay tutuloy kami sa isa sa mga resort doon at paniguradong gagabihin na rin kami dahil malayo-layo pa rin ngayon. Nagpapatugtog kami noon sa sasakyan tapos nagbibiroan pa kami. Enjoy na enjoy ako dahil mga joker at mga loko ang mga kaibigan ko hanggang sa mapadaan kami sa isang kalsada na mukhang may naganap na aksidente. Kasi may isang nakataob na kotse doon. Tapos may isa ring motor na sira. May warning sign din sa paligid. Yun bang dilaw na nilalagay ng mga pulis na may printed words na police line do not cross sa lugar na pinangyarihan na aksidente. Kung hindi naman kayo pamilyar dito, ay isearch nyo lang sa internet mga kamalikmata. Napadaan kami doon tapos may mga pulis at ambulansya pa nga sa kalsada. May nakita rin kaming parang mga tuyong dugo. Tapos mga katawan na may tabon na. At yung iba ay tinatabunan pa lang. Dahil chismoso ang mga kaibigan ko, ay binuksan pa nila ang bintana ng sasakyan namin at dumungaw pa doon. Nagtanong kami sa mga ilang tao na nandun sa may tabi ng kalsada. Ang sabi nga nung isang matanda ay nagkabanggaan daw yung nakakotse at nakamotor. Tapos namatay daw yung driver ng motor at sugatan naman daw yung angkas nun. Tapos yung driver naman ng kotse ay agad na inilipat sa ambulansya dahil nung nakita pala namin yung pangyayari ay kakarating din lang halos ng mga rescuers. Nagpatuloy na kami sa pagbiyahe nun. Tapos ayun nga, pinag-uusapan namin yung tungkol sa aksidente hanggang sa makalayo-layo kami sa pinangyarihan nun. Maya-maya, habang nag-uusap kami, ay may naaninag kaming lalaki sa may gilid ng kalsadang dadaanan namin. Kumakaway yun na akala mo ay pumapara. Kaya pumreno agad nun ang driver namin na si Van. Ininto niya yung sasakyan malapit sa may lalaki para makausap yon. Ihatid niyo po ako pa uwi. Pakiusap nung lalaki, Sir Van. Nagkatinginan kami magkakaibigan nun. Bale, kami lang halos ni Van ang nakakakita dun sa lalaki dahil kami ang nasa front seat. Tapos yung tatlo naming kaibigan ay nasa likod na. Kumbaga ay napapakinggan lang nila yung usapan ni Van at nung lalaki. Pero hindi nila nakikita ang mukha nung pumapara sa amin. Taga saan po ba kayo? Sabi naman ni Van. May sinabi itong lugar. Tapos sakto namang alam daw yun ni Fred. Kaya sumilip ito sa may bintana na binuksan din niya para makita yung lalaki at makausap yon. Pero laking gulat na lang namin nang biglang napasigaw si Fred. Yung sigaw na parang takot na takot. Tapos sinigawan din ito at sinabihan si Van na mag-drive na agad. Halos lahat kaming apat na magkakaibigan ay nagkaroon ng invisible na question mark sa ulo dahil sa inakto ni Fred. Hindi na kami nakapagtanong dahil nagpapanik na ito. Kaya kahit alam kong ayaw ni Van na iwan yung lalaking pumara, ay pinatakbo na niya agad yung sasakyan Mabilis yung takbo namin noon. Tapos sinara na ni Fred yung bintana. Inahangos yun na akala mo ay kinakabahan. Inis na inis na nagtanong sa kanya nun si Van. Tapos tinanong siya kung bakit kailangan magmadali. Eh may humihingi ng tulong. Akala ko talaga nun ay mag-aaway sila. Pero laking gulat talaga namin sa sinabi ni Fred. Ano ba kayo? Hindi niyo ba nakita yung mukha ng lalaki? Yun yung katawan na mismong tinatabunan ng tela doon sa kalsadang nadaanan natin na may naaksidente. At yun yung mismong lalaki na namatay. Binuksan ko noon ang ilaw sa loob ng van at kitang kita kong sobrang putla ni Fred at halatang takot na takot ito. Alam naming nagsasabi ito ng totoo kaya natahimik ang lahat sa loob ng kotse. Kahit ako noon ay napapatanong sa sarili ko kung paano yun nangyari. Dahil kung iisipin, ay napaka-imposible nun. Pero sa bagay, hindi naman talaga natin alam ang mga pwedeng mangyari. Nakarating kami sa resort noon nang walang imikan. Alam kong nakikiramdam lang kami dahil frustrated na noon si Fred. Dahil talagang takot ito sa mga paranormal activities. At pakiramdam ko noon ay kapag kinausap ito ng isa sa amin, ay talagang sisigawan kami nito. Nagkausap lang kaming lima nung makarating na kami sa kwartong tutuluyan namin. Ang sabi ni Van ay magdasal daw kami at ipagdasal na rin daw namin yung kaluluwa ng lalaki na sana ay maibalik na yung bangkay nito sa pamilya niya. Dahil baka kapag hindi yun nangyari ay mas marami pa itong guluhin at parahin sa kalsada kung saan ito namatay. Anyways, dito na lang muna Sir Van. Thank you po at hoping na mapasama ito sa mga videos na mapipili niyong basahin at maipost. Maraming salamat pong muli. Hello po sa inyo, Sir Van, at sa lahat ng tagapakinig ng inyong channel. Isa na yata itong ipapadala ko na pinaka-worst na nangyari sa akin. Lalo na at involved dito ang kapatid ko ako nga pala si Samantha. At tawagin na lang po nating Sabrina itong kapatid ko. Isang taon lang ang tanda niya sa akin. Kaya madalas po ay hindi ko na siya tinatawag na ate. Masasabi kong sobrang close namin sa isa't isa. Lahat na yata ng bagay ay sinishare namin. Kahit pagdating sa pera. Iisa rin lang ang silid namin. At kahit sa mga damit ay naghihiraman kami. Hindi lang magkapatid ang turingan namin kundi mag-best friend. Kaya bawal sa amin ang maglihim sa isa't isa. Kapag isa sa amin ang may problema, kailangan pag-usapan agad yon. At dalawa kami ang gagawa ng solusyon. Masasabi kong perpekto ang pagiging magkapatid namin. Pero lahat ng yun ay nagbago. Simula nang sumama si Sab sa isang retreat. Nasa third year college na siya noon. Namiss ko agad siya noon kahit ilang araw lang siyang wala at palagi ko na lang hinahanap ang presensya niya. Lalo na kapag may problema ako sa assignments ko. Sa aming dalawa kasi, masigit na matalino ang ate ko. Kaya sa kanya talaga ako nagpapaturo. Tatlong araw din ang retreat nila sa isang private na lugar. Nang dumating na nun si Sab, ay agad ko siyang sinalubong ng yakap. Ganon ko siya na-miss. Pero agad ako nung nakaramdam na may mali, nang hindi siya gumanti ng yakap sa akin. Medyo sumama ang loob ko noon. Tiningnan ko siya sa muka at napansin kong walang kaimo-emosyon ang mukha niya. Nagulat pa ako nang makita ang mga mata niya. Hindi ito pantay dahil yung isa ay nanlalalim. Samantalang maayos naman ang isang mata niya. Putlang-putla din ang mga labi niya. Pero ang nakakabahala doon ay yung ilong niya na parang tumabingi. Tingin ko sa kanya ay parang distorted ang mukha niya Akala ko ay nadisgrasya siya habang nasa retreat. Tinanong ko siya noon kung kumusta ang retreat nila pero hindi niya ako kinausap ni hindi man lang gumalaw ang mga eyeballs niya. Kahit excited ako nung marinig ang karanasan niya sa retreat ay hinayaan ko na lang muna siyang makapagpahinga. Mukha kasing pagod na pagod siya at wala siya sa mood. Nag-scan na lang ako nun sa mga social media ko at maghahanda na rin ako ng hapunan namin. Mga alas 7 na ako natapos sa ginagawa ko at naghanda na akong magluto noon ng paboritong ulam ni Sab. Nasa bakasyon ng parents namin noon kaya ako muna ang nag-asikaso sa kanya. Pagkatapos kong magluto noon ay tinawag ko na siya para kumain. Pero wala akong narinig na sagot mula sa kanya. Kaya binuksan ko ang silid namin at bumungad sa akin ang madilim na paligid. Pero nagiginita akong nakahiga siya sa higaan niya. May konting ilaw kasi sa poste sa labas, kaya naaaninag ko siya. Nang bubuksan ko ng ilaw noon, ay bigla na lang sumigaw ng pagkalakas-lakas si Sab. First time kong marinig siyang gumanon, kaya tinanong ko kung anong nangyayari sa kanya. Sinabi kong kumain na kami at magkwento siya tungkol sa nangyari sa retreat. Pero hindi pa rin niya ako sinasagot. Medyo kinikilabutan na ako nun sa kinikilos niya. Hindi naman kasi siya ganon. At lalong ayaw nun na nagkakasamaan kami ng loob. Naramdaman kong medyo nanginginig pa ako nung lumapit sa kanya. Kinalma ko pa rin ang sarili ko. Kahit parang gusto ko na rin siyang sigawan para sumagot siya sa akin. Hinila ko yung kamay niya nun habang niyayaya na siyang kumain. Pero bigla na lang siyang sumigaw ng hindi. Hindi sa kakaibang boses. Malalim yun at parang nanggagaling sa hukay. Parang galit na galit din yun. Yung tipong gustong manakit. Nabigla ako nun at nakadama ng takot. Kaya tumakbo ako palabas ng silid namin. Alam kong hindi yun boses ni Sab. Kaya kinilabutan talaga ako. Nang tingnan ko ang kamay ko, ay medyo basa yun. Parang malapot na likido na parang plema ang kulay nito. Naghugas lang ako noon at hindi na ako kumain dahil nawalan na ako ng gana. Napilitan ako nung matulog sa sala namin. Umiyak ako ng umiyak ng gabing yon. Hindi ko maintindihan kung bakit ako sinigawan ng ate ko. Never kong naranasang mapagsalbahiyan ni Sab. Kahit minsan alam kong naiinis din ito sa akin. Pero malambing pa rin ito. Sobrang nasaktan ako noon. Pero hindi ko rin maiiwasang hindi mag-alala sa kanya sa kakaibang kinikilos niya. Lalo na at wala ang mga magulang namin. Inisip ko nung baka may sakit lang siya nang marinig ko siyang sumusuka. Kaya agad ko siyang sinilip sa pinto. Sinabi kong kukuha lang ako ng gamot at dali-dali na akong tumakbo nun sa lagayan ng mga gamot. Natataranta na ako nun. Nanginginig na nga ang mga kamay ko at hindi ko alam kung anong klaseng gamot ang ipapainom ko sa kanya. Kumuha na lang ako ng paracetamol at saka tubig. Nang bigla na lang namatay yung ilaw. Ang wrong timing pa ng pagkakapatay ng ilaw. Dahan-dahan ako nung naglakad papasok sa silid namin. Tinatawag ko rin siya noon habang binubuksan ko yung flashlight ng cellphone ko. Wala siya nun sa higaan, kaya hinanap ko siya sa ilalim ng kama. Sunod ay sa banyo at cabinet. Pero wala siya doon. Kinakabahang kinikilabutan ako noon nang may maapakan ako. Madulas yun kaya bumagsak ako sa sahig. Nakarinig ako nun ng nabasag na salamin kaya kumalat ang kilabot ko nun sa buong katawan. Nagtayuan na rin ang mga balahibo ko sa braso at batok. Naamoy ko ang damit ko nun na maasim. Saka ko lang napagtanto na nadulas pala ako sa suka. Sumisigaw ako nung palabas ng silid nang may mabangga ako. Agad kong tinutukan ng flashlight ang mukha nito. Nakita ko ang babaeng kamukha ng ate sab ko. Pero parang may iba dito. Nakatabingi sa kanan ng ulo nito. Ang kaliwang paa nito ay parang naikot. At ang braso nito ay parang bali. Para itong may epilepsy. Pero parehong nakapatalikod ang posisyon ng mga braso nito. Dahan-dahan siyang naglalakad papalapit sa akin. Habang parang hila-hila niya ang isang paa. Dumudugo din ang ilong niya. Hindi ako nakakilos noon sa sobrang takot. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari ng oras na yon. Wala akong nagawa kundi umiyak na lang. Papalapit na siya noon ng papalapit sa akin. Naramdaman ko nung parang may humampas sa ulo ko. Bigla akong nahilo at nawalan ng malay. Nagising ako noon nang marinig kong may gumigising sa aking pamilyar na boses. Si ate Sabrina yon. Napatingin ako sa paligid at normal naman ang lahat. Tinanong ko siya kung nananaginip ba ako. Ano ba raw ang sinasabi ko? Eh natutulog lang naman daw ako. Ni hindi ko nga raw siya napaghandaan ng kakainin. Wala man lang daw akong ginawa para sa kanya pagdating niya galing retreat. Pero sinabi ko sa kanya noon na nakita ko siyang parang nasisiraan ng ulo. Kinuwento ko rin ng nangyari sa katawan niya. Meron siyang nililihim sa akin noon. Pero nakiusap siyang huwag kong sasabihin kina mama na hindi siya sumama sa retreat. Sinabi niyang naimbitahan siya ng leader ng sorority na makisali sa isang secret activity. At dahil bago lang daw siyang miyembro, ay hindi siya nakatanggi. Akala daw niya ay tutulong lang siya sa mga charity. Pero dinala daw siya sa isang hindi pamilyar na lugar sa kanya. Maliit na bahay daw yon malapit sa may sapa. Akala raw niya ay doon siya gagawa ng initiation, yung papaluin ng paddle. Pero hindi raw yun yung nangyari. Ang bahay daw na yun ay puno ng mga gamit ng isang mangkukulam. Mayroon pa nga raw nakasabit sa may siling. Yung mga matatandang miyembro daw ay pinalibutan siya at nagsimula raw mag-usal ng isang ritual ang mga ito. Biglang bumigat daw ang pakiramdam niya at bumagsak siya sa isang malaking itim na bilog. Tinanong ko siya kung anong sumunod na nangyari. Hindi raw niya alam. Kinuwento ko sa kanyang inasal ito pagdating nito. Ang kakaibang kilos nito. Pero sinabi lang niyang nananaginip lang daw ako ng masama. Wala siyang kamalay-malay na naging biktima na pala siya ng kulto. Sinabihan ko siyang huwag nang sumama sa sinalihan niyang sorority dahil mapapahamak lang siya. Nalaman ni na mama ang nangyari sa kanya dahil narinig nila ang usapan namin ni Ate Sab. Kaya sinabihan din siya nung umalis na sa sinalihan nitong samahan. At baka yun para ang magpahamak sa kanya. Lalo na nauso pa nun ng pagpapadel. Magandang araw po sa inyo, Sorban. Tawagin nyo na lang po akong Charlene. At itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay mga insidenteng kakaiba kesa sa karaniwang nangyayari sa buhay natin. Mapapaisip ka na lang kung coincidence ba yon o sadyang may ganun talaga. Pero para sa akin, hindi siya bastang coincidence lang. Minsan ang kamatayan ay nangyayari sa mga ospital o sakali at kalsada pero kadalasan ay nangyayari din ito sa mismong tahanan natin. Ito ang piping saksi sa mga masasamang nangyayari sa atin. Sa mga krimen, pagpapatiwakal, aksidente, at iba pang naging dahilan ng kamatayan. Maaaring ito ang lugar kung saan tayo komportable. Nakakahinga ng maluwag at nakakapagpahinga. Pero maaari ding ito ang lugar na makikita natin sa huli nating hininga. Ang unang karanasan ay sa pinsan ng lola ko na si Lola Norma. Hindi namin inaasahan ang nangyari sa kanya. Napakalakas pa niya at miyembro pa nga siya ng joggers club dito sa amin sa Aklan. Lagi silang nag exercise araw-araw at nagjo-jogging. Hindi mo ito makikitaan ng anumang sakit. In short, isa siyang halimbawa ng matanda na pero malusog at malakas pa. Kaya nagulat ang lahat nang siya ay mamatay. Isang umaga raw noon ay ginising siya ng apo niya na si Grace dahil padaan na noon ang mga kasama niya sa jogging. Niyuyugyug daw siya nito sa pag-aakalang nasa kalaliman siya ng tulog. Pero nagtaka raw ito dahil nanlalamig na ang balat ni Lola Norma. Natarantano ng pinsan ko at tinawag ang mga magulang niya. Ngunit huli na dahil patay na si Lola Norma. Namatay daw ito sa heart attack. Sumunod nun ay ang asawa ng pinsan ko Naaapo rin ni Lola Norma, si Ate Diana. Nasa ibang bansa nun ang pinsan ko at nakatira si Ate Diana sa bahay nila kasama ni na Lola Norma. Simula nang mamatay si Lola Norma ay madalas na noong sinasabi ni Ate Diana na hindi siya makatulog sa silid niya. Parang may nagmamasid daw sa kanya. Sinabi raw nun ni Ate Diana kay Grace ang nararamdaman niya at may naririnig din daw siyang mga boses. Mga ilang araw pa raw nang lumipas, nang matagpuan na lang ni Grace na walang malay si Ate Diana sa loob ng banyo. Nakahandusay daw ito sa sahig. Nakomato siya noon ng ilang araw sa ospital, hanggang sa bumigay na lang ang katawan niya. Ang sabi sa autopsy ay mayroon siyang severe concussion sa ulo. Baka nadulas daw ito at nabagok o tumama ang ulo nito sa semento. Namatay siya ng halos ilang buwan pa lang ang lumilipas nang mamatay si Lola Norma. Yung bahay na tinitirhan nila ay dalawang palapag na may dalawang silid sa baba. Kay Lola Norma at sa katulong nila. Tatlo naman sa taas, kina Grace, sa parents niya at kina Ate Diana. Yung banyo at kusina ay nasa bandang kanan ng unang palapag. May hagdan na malapit noon sa main door nila. Maayos naman ang bahay nila pero sinabi nun ni Grace sa mama niya na hindi raw siya komportable dahil na rin sa magkakasunod na pagkamatay ng kaanak niya. Tinanong niya kung sarili ba nilang bahay ang tirahan nila pero hindi raw. Hindi pa siya ipinapanganak ng bilhin ito ng asawa ni Lola Norma sa mag-asawang Chinese. Nagulat pa raw siya noon nang malaman niyang namatay din ang anak ng mag-asawa sa mismong bahay na yon. Akala niya coincidence lang. Pero matapos sumapit ang bagong taon noon, ay natagpuan na lang daw nilang nakabitay na sa kisame ang katulong nila. Nagpatiwakal daw ito. Minadali pa nilang dalhin yun sa ospital. Pero dead on arrival na. Hindi nila alam kung anong rason kung bakit nagpatiwakal ito. Pero sinabi ng katulong ng kapitbahay nila na heartbroken daw ang katulong nila. Niloko raw ito ng nobyo at ipinagpalit siya sa kaibigan niya. Bago pa raw ito mamatay, ay napansin na nun ni Grace na parang matamlay ang katulong nila. Mabagal din ito kung kumilos. Narinig din niyang nagsasalita mag-isa yung katulong nila. May itinataboy daw ito palayo. Akala nga nun ni Grace ay may kausap ito, pero wala pala. Isang araw daw noon, ay umalis ang mag-anak. Nang dumating daw sila ay nangangamoy sunog na sinaing na daw sa kusina nila at naiwan ding nakabukas ang gripo. Nagulat na lang daw sila noon nang makita yung katulong nila na nasa likod bahay. Gumugulong-gulong daw ito sa putikan at nilalagyan pa nito ng putik ang underwear nito. Natatawang naiiyak na nagkwento nun sa akin si Grace. Nang may masmasan daw ito, ay hinila na lang daw nito bigla si Grace. Sinabi daw nitong habang nagluluto siya, ay may nakita siyang babaeng nakahubad na gumagapang papalapit sa kanya sa kusina. Nakapikit daw ang mga mata nito at putlang-putla ang mga labi. Wakwak daw ang dibdib nito at naglalabasan na ang mga laman loob. Hindi raw nun makasigaw ang katulong nila at parang kakapusin daw ito sa paghinga. Kumalma lang ito nang inalo na ng mga magulang ni Grace. Pakiramdam daw nun ni Grace ay may naninirahan sa kanilang masamang espiritu kahit na ilang beses na itong napablesingan. Kung sino-sino na ang dinala ng mga magulang niya doon para patingnan ang bahay nila. Pero kung ano-ano lang ang sinasabi. Kaya hindi nun nakumbinsi si Grace na wala lang ang nangyayari sa bahay nila. Kahit na hindi pa raw niya naranasan yung mga kinakwento ng katulong nila. Ilang araw ang lumipas, buhat nang mamatay ang katulong nila. Nalaman nilang buntis ang mama ni Grace. Habang nanonood daw sila ng TV noon isang gabi, may narinig na lang silang kalabog na parang may nahulog na bagay. Akala nila ay pusa lang ng kapitbahay na naligaw na naman sa kusina nila. Pinuntahan niya ni Grace. Medyo nakaramdam daw siya noon ng kaba dahil nakapatay ang ilaw ng kusina. Dahan-dahan daw siyang lumapit dito nang may maulinigan siyang gumagalaw sa ilalim ng lamesa. Nang silipin niya raw ito, ay bumungad sa kanyang isang pares ng mapupulang mga mata. Akala niya ay pusa raw yon, kaya tinangka niyang hawakan ito. Ganun na lang ang takot niya noon nang may makapa siyang ilong at bibig ng isang tao. Malagkit pa raw ang mukha nito na parang naghilamos ng dugo. Grabe raw ang sigaw niya nun sa sobrang takot. Nagmamadali raw siya nung tumakbo sa sala nang makasalubong niya ang mama niya. Hawak-hawak daw nito ang tiyan at nakangiwi daw ito sa sakit. Nakita na lang daw niyang may dumadaloy na dugo sa hita nito. Dali-dali niyang inakay ang mama niya sa labas at sumakay sa nakaparadang tricycle. Nang makarating sa ospital, ay diniklara ng doktor na hindi nakaligtas ang batang nasa sinapupunan nito. Dahil sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga mahal sa buhay ni Grace sa bahay na yon, nagdesisyon na lang silang lumipat. Bago raw maisara na ng papa ni Grace ang pinto ng kusina, may nakita siyang nakasilip doon at ngumisi pa raw ito sa kanya. Grabe din ang kilabot na naramdaman ko noon ng ikwento niya. Baka hindi ko kinaya kung ako ang nasa kalagayan niya. Dito muna sila noon nanuluyan sa amin ng mga ilang araw. Saka sila nakahanap ng malilipatan. Ilang taon na rin ang lumilipas pero nananatili ang sign na for sale sa bahay nila. Hindi nila alam kung malas talaga ang bahay na yon o sadyang wala lang may gustong bumili. Hello po sa inyo, Boss Van. Ilang buwan nyo na rin po pala akong subscriber. At naisipan kong ibahagi din sa channel nyo itong karanasan ko. Tawagin nyo na lang po akong Cyrus. Itong kwento ay tungkol po sa lugar namin dito sa Ilocos. May sabi-sabing may gumagala raw na isang nakaitim na babae na may hila-hilang kadena sa mga paa nito. Madalas daw ay madaling araw ito kung magparamdam. Noong una ay hindi naman ako naniniwala sa mga ligaw na kaluluwa o multo-multo na yan. Pero isang madaling araw noon ay nagising ako sa malakas na alulong ng aso. Ang tunog nito ay parang takot na takot. Katabi lang ng bintana ang higaan ko. Pero hindi ako sumilip noon boss ban. Lalo na nang maalala ko ang kinuwento ng kaklasikong si Martin nung umaga. Biglang namatay daw ang kapitbahay nilang si Mang Efren. Sobrang napakabait noon at palagi pa niya kaming dinadalhan ng pagkain kapag natambay kami kina Martin. Kilala siya at ang pamilya niya sa barangay nila dahil sa likas talaga itong matulungin, mabait at mapagbigay. Pero nung umaga ay nalaman na lang daw nilang wala na itong buhay habang nakasandal sa sofa na paborito nito. Malapit daw yun sa bintana at napansin pa nilang hawak pa nito ang kortina ng bintana. Agad daw nilang ipina-autopsy ang bangkay nito gusto nilang malaman kung anong sanhi ng ikinamatay nito. Pero di pa raw nun inilalabas ang result. Usap-usapan daw bago ito mamatay. Mga bandang alas tres daw, kwento ng asawa niya. Bumangon daw si Mang Efren para silipin kung anong winawala ng mga aso sa labas. Sunod-sunod daw na nag-aalulungan ng mga ito. Inakala raw nitong may gumagala na namang magnanakaw sa kalye nila o di kaya ay mga adik. Nagtaka raw nun ang asawa niya. Dahil ilang minuto na raw ang lumilipas, ay hindi pa rin bumabalik sa silid nila si Mang Efren. Kaya binaba na raw niya ito para tingnan kung ano pa ang ginagawa nito. At yun na nga, nakita na lang daw nitong walang buhay nang nakasandal sa sofa si Mang Efren. Tinanong namin kung papaano ito namatay. At doon na kwento ni Martin sa amin ang tungkol sa babaeng nakasuot ng itim na gown at may hila-hilang kadena sa paa. Naglalakad daw ito sa labas tuwing madaling araw. Maaaring yun daw ang dahilan kung bakit namatay si Mang Efren. Ayon daw kasi sa mga matatanda, kung naririnig na raw ang pag-alulungan ng mga aso at pagtahol ng sunod-sunod, may nakikita raw ang mga ito. At kapag narinig na raw ang mga kalansingan ng kadena, ay iwasan ng silipin o tingnan nito. Kung hindi ay mamamatay daw ang sinumang mang makakakita dito. Sabi ng kaibigan ko, wag na wag tangkaing tingnan kung narinig na ito. Mas ligtas daw kung babaliwalain na lang ito. Nagmamadali nung lumapit sa amin ang nanay ni Martin. Sinabi nitong namatay daw sa matinding heart attack si Mang Efren. Nagtaka daw ang buong pamilya nito dahil alam nilang wala itong sakit sa puso. Napa sign of the cross pa ang nanay no ni Martin at mahinang sinabi na baka may nakita itong nakakatakot ng oras na yon. Hindi ako matatakotin pero ng mga oras na yon naramdaman ko talagang nagtaasan ng balahibo ko sa braso. Isang gabi noon, gabing hindi ko malilimutan. Bigla akong nagising noon at pakiramdam ko ay namanhid ang buong katawan at nanlamig. Paano ba naman ay first time kong marinig noon ang mahihinang yabag at kalansingan ng kadena? Sinamahan pa ng sunod-sunod na pagtahulan ng mga aso. Talagang pinigilan ko ang sarili ko noon na huwag sumilip sa bintana. Nang may marinig ako ng pagtili mula sa kapitbahay namin. Kilala ko ang boses na yon. Ang kababata kong si Mika. Naglabasan na nun ang ibang kapitbahay namin. At pati kami ay nakiosyoso na rin. Nalaman naming patay ng kapatid ni Mika na si Shane. Kinilabutan ako nang makita itong dilat na dilat ang mga mata at nakabuka pa ang bibig. Tinanong namin noon ang pinsan ni Mika kung anong nangyari. Matutulog na raw sila noon nang marinig nilang nagtahulan na ang mga aso. Nakahiga na raw noon si Mika pero bumangon naman daw si Shane at sumilip. Nagtaka raw si Mika kung bakit ang tagal nang nakatayo ni Shane sa bintana. Tinanong niya kung anong nakikita nito. Sumagot daw itong babae may kadena ito sa paa at papalapit daw ito sa kanya. At bigla na lang daw itong bumagsak sa sahig. Akala raw ni Mika ay hinimatay lang ito. Pero wala na pala itong buhay. Ilang beses kong pinasalamatan ang sarili ko noon dahil napigilan kong sumilip ng dumaan ng babae. Dahil sa nangyaring yun ay naniwala na ako sa mga kwento ng matatanda. Tinanong ko noon ang matandang kapitbahay namin kung bakit pumapatay yung babae ng mga taong nakikita ito. Panahon pa raw ng mga Kastila nang mamatay ang babae. Pinangalanan na nga nila itong Isabel. Sobrang ganda raw ni Isabel pero napakasama naman daw ng ugali nito. Brutal daw ang pagkamatay nito. Kinidnap daw ito. Tinalian ng kadena sa mga paa at tinago sa isang abandonadong bahay ng halos isang linggo. Pinagsamantalahan daw ito ng iba't ibang lalaki. May nakakita raw ditong ilang estudyante. Humingi raw ito ng tulong. Pero hindi raw siya pinansin ng mga yon. Simula noon ay nawala na siya ng pag-asa. Unti-unti daw niyang pinapatay ang sarili sa gutom. Pero bago raw ito namatay, ay isinumpa nito lahat ng nakatira sa lugar na yon. Kaya kung sino man daw ang tumingin sa kanya, ay mamamatay. Sa isip ko noon, Paano na lang kung makasalubong ko ito ng madaling araw? Baka kusa na rin akong mamatay sa sobrang takot. Pero pinabulaanan naman ng iba ang tungkol dito. Imposible daw kasing sa tagal na panahon na ang lumipas, may bisa pa rin yung sumpa. Mahigit dalawampung taon na ang lumilipas. Tahimik na rin naman ang lugar namin. Siguro dahil dumadami na talaga ang mga naninirahan dito. At may simbahan na rin nakatayo sa tabing daan kung saan noon sinasabing madalas naririnig ang kalansingan ng kadena.